Nome Eterno. Camiño cara a ti, a carne é feble. Os teus ollos lenes son a tentación. Sempre pode haber redención, pero non é o caso. Cometo todos os pecados, incluídos os mortais. Non hai máis na lista dos desexos. Os demais pasan e ti quedas, seas o meu lado, almorzas na miña cunca, eterno, enfermo se non cheiro e queimado, o meu pelello abrasado. Ule xa fume, os restos do incendio non chegan a extinguir nunca. Avivan as lapas, somos nós. éxodo masivo do rural galego nos anos 70 deixou aldeas prácticamente baleiras. Ca perda de veciños, o rural mudou. Mudou para sempre. Este éxodo non rematou. A sangría continúa ata os nosos días e hoxe atopámonos con un bosque que durante séculos fora humanizado ou domesticado a un monte abandonado ou de volta ao seu estado natural, salvaxe. Oi. home sigue aí, con intereses máis agresivos que non son os mesmos que tradicionalmente foran pasando de nais a fillas. Outro dos grandes problemas do rural foron as trabas que a administración puñía ás paisanas para poder levar unha vida autosuficiente. Isto non era rendible, é mellor ter que mercar todo. Comenzaron por complicarlle ter facenda xente, obrigando a pagar por tens uns poucos animais como se si dunha explotación se tratase, Para a Administración é igual ter oito vacas que 80. E pouco a pouco, as casas foron ficando sen animais para a subsistencia, forzando a xente a vivir nas cidades. Son tantas as trabas que se piden que hoxe tes que registrar as galiñas para poder ter ovos pa casa. É máis fácil asentar un fillo. Hostia. e pretenden que o rural resista. E o rural, as veciñas e veciños que aínda loitan por unha autosuficiencia relativa, son os que están a salvar o monte e as casas do lume. Saen nos medios acusándonos uns aos outros e aínda buscan responsabilidades en particulares. Obrigan a desbrozar cando os paisanos ou xa morreron ou xa están en residencias, e os fillos nas cidades moitas veces sin saber cales son as súas propiedades. É evidente que as zonas máis sensibles son as confluencias de climas, donde conviven o clima mediterráneo co clima atlántico, e donde máis estrés sofren as especies. Por iso, deberían existir plans de protección especiais para estas zonas. Os lumes máis virulentos están en estas confluencias, todas elas reservas, reserva da biosfera, parques naturais, zonas de interés pasacístico natural, zona importante de paso de aves, todo só a fume. Esta noche ha llovido, mañana hai barro. Fai tempo, un veciño meu, nunha aldea no corazón dos Ancares, dixo O que queren é que marchemos de aquí. E como dice Baristo Páramos, un pouquiño de paranoia non ven mal. Boa razón tiña Manuel de Morodo, e parece que non lles vai saindo mal a cousa. Vivín 25 anos neste pobo dos Ancares, Cando cheguei, había lume durante todo o ano en oito casas. Hoxe, só tres casas teñen lume, catro veciños. Contábamos paisanos que vai 60 anos eran 150 persoas en 13 casas. Desde que marcharon os paisanos, as vacas, cabalos, cabras, ovellas, mulas e porcos tamén deixaron de sair comer polos carreiros. Mudou toda a contorna foi o fin dunha época. E con esos avós perdeuse un modo de vida tradicional baseado na comunidade. Esqueceronse centos de traballos artesanais, mil contos e retrancas, quen sabe canto. Sen xente, o rural non é viable. trabajos y tus labores. As cidades a nivel administrativo son máis fáciles de xestionar. O rural non interesa, e unha vez que non fica quen loita no rural, vencerán. Desde o seu punto de vista é cuestión de tempo, e creen que vencerán. Daí a importancia de non calar as voces que sofre e loitan contra este Goliat. A nivel global, Pois intereses das grandes corporacións, o menos importante é a xente e as súas costumes, os intereses son macroproxectos con grandes beneficios para uns poucos. Porque si no te quitas ramo de flores, llamaré a la justicia que te libere de los engaños y falsos amores. A volto rural como coñeceu o meu veciño é imposible. Nos montes que agora se traballa a silvicultura, nun tempo dedicado ao centeo, ao pan, convivían o gando e, e cohabitaban no monte. A necesidade de quentar as casas neses largos meses de inverno facía que non quedaran ningún carabullo no monte. Sin xente non é posible. Pero hai modelos viables, e onde os paisanos seguen vivindo do monte non se permiten estas aberracións. Podemos seguir coidando, explotando o monte, vivindo en armonía co medio. As posibilidades son infinitas. Pastoreo, aproveitamento de setas, apicultura, recollida de leña, agricultura e voltar a un rural activo. Tus cuidados y este segundo programa en defensa e amor ao territorio que habitamos e en denuncia do que nos tocou vivir neste agosto de 2025. Este texto que vamos de escoitar, ler, sentir, titúlase Eso do Rudar, escrito por Carmiña, e a realidade do noso, do noso universo rural tradicional. Hoxe nesta segunda parte seguiremos conversando con xentes que habitan e protexen o territorio, que loitaron contra os incendios nas terras do sur do Ourense, na comarca do Imbra e no macizo central ourensá. comenzamos esta segunda parte deste humilde programa dicindo importancia de cuidar o lugar no que habitamos. Tú podes vivir, mas habitar é diferente. O bonito que sentir, plantar, cuidar o bosque, sentilo. Por eso esta introdución, por eso estas cousas, regalos que vos temos preparado a continuación. este programa con un poema grabado por Manda Records titulado Lume Eterno y en breves momentos pues daremos paso a un texto de un relato sobre las fragas y que esperamos que os guste. Está recuperado de un otro programa que hiciéramos en Ardentía sobre los lumes dicir que estos son siguen sendo programas en man común. Nestes 4 horas e media que ides a escoitar ou 5 participamos 20 pico persoas do Bierzo de Galicia dúas semanas se si sumamos os kilómetros seguro que pasamos 2.500 1.500 kilómetros feitos gracias a todas por abrirnos as portas a vosas casas das vosas comarcas que menos que de adicarlle devolver un poquinho do amor que demostrachedes polo territorio regalándovos estes programas de radio. logo do lume a vida continúa e agora este contiño da fraga. Agora vais escoitar un contiño de autoría de Xosé Fernández Noval. Opa, que son as hectáreas? A hectárea é unha medida de superficie que se utiliza para medir grandes extensións de terra. Di o xornal que houve un grande incendio forestal que arrasou unha chea de hectáreas de monte baixo e de repoboación e que ninguén puido controlar hasta que chegou a Fraga. Iso sucede sempre. Sí, pero que é a Fraga? A Fraga é o bosque máis mesto, fondo e húmido o lugar da vida, o fogar dos seres maravillosos. Seres que te miran? Seguro que sí. A fraga está chea de ollos que asexan. Nos non vemos ninguén, pero eles sí que nos ven a nós. Pode ser un esquío, un raposo oculto na espesura, un trasno que se escondeu na ramallada, ou un moro que acocha os seus tesoros baso as raíces dos castiñeiros. Na Fraga hai moitas árbores. Si, nela conviven moitas especies de árbores e de animais. Nela aí os carballos, que son como os príncipes do bosque. Neles aniñan os mouchos ou burpos e as abelaíñas. Están as fallas e os bidueiros, que teñen unhas polas delgadas que parecen os cabelos das fadas, e o teixo e os acíboros todos os animais que coñezo viven nela. Todos non, pero sin unha boa parte. O que pasa é que non os vemos. Fixándonos ben, podemos atopar as pegadas do corzo ou os buratos que os abarín deixan terra, moi de mañán, cando busca raíces. Se vamos con cuidado, veremos as salamánticas ou pintegas, as bacalouras e as bolboretas, ou escoitaremos como golpea o peto nun tronco Tamén vive aquí a Cerva Branca de na lenda, aquela que todos os cazadores pretendían cuando era tempo das grandes cacerías. Dixeronme dun pásaro dourado, e o Uriolo. A fraga é a casa dos paxaros. Hai nos grandes como a águia ou miñato que habitan nos curutos dos penedos sobre o bosque, pero escoitando podese distinguir o canto do piquero azul ou do ferrariño e alá entre a follase séntese o canto do pombo. Cando chegan as sombras, saen os morcegos e tamén as meigas e as ánimas. A campaña non vive aquí, que era só anda polos camiños, pero ás veces, nas noites de lúa, atravesa o bosque. Esas cousas poñenme medo. Non hai que lles temer. As fadas coidan de nós, como tamén o fai o grande espírito do bosque. Ese espírito do bosque, como é? Quen o sabe? El é o bosque mesmo. Uns chamanlle Numa, outros Basajuan, e outros Rabeno ou os O espírito coida das viaseiras, das crianzas, dos animais e das árbores. Pero a non son os cazadores e homens da guerra. Moitos son os que sentiran unha vez que ninguén o viu e, sen embargo, hai ocasións entre o lusco jusco como o meñecer nas que parece que o bosque respira É como se estuviese posuído por un alento que todo envolve. E hai agua na fraga. Hai sí, ríos e fervenzas. Vos lugares para ver o picapeixe ou un martiño peixeiro, que é como un rayo azul que vai iluminando a agua, ou o merlo rieiro. Nos regatos da fraga pescan as londras e nas cumas bañanse as sacias ou señoras da agua, o tempo que pentean os cabelos con peite de ouro. Hai quen di que tamén elas esconden tesouros nas pozas máis hondas. Tinches alguna vez unha sacia? Eu non, pero se non quere decir que non existan. Tamén falan de que hai mouras que viven nas penedas e cobras que son princesas encantadas, as que hai que bicar para que se lle pase o encantamento. E hai cobras sin encantar? Claro que sí, errás, sapoconchos, lagartos e tritóns. O bosque é como unha casa grande chea de seres vivos. Leva razón, escoita. Houve unha vez un lugar no que a xente vivía feliz nos espazos abertos dos vales e a beira do mar. Era xente de paz que viño bosque a procura de leña e estrume para as cortes do gando. Ás veces, aquel lugar era invadido por povos inimigos. Algúns chegaban por mar, outros por terra. Eran xente de guerra que viñan del once, que roubaban, queimaban casas e aldeas e mataban a xente. Eran malos, eran como era. Sempre foi así a xente de guerra. Cando os vían chegar, as habitantes daquel lugar escondíanse no bosque, no corazón máis fondo e escuro da fraga. E non os perseguían. Os inimigos entraban no bosque, pero entón a fada convertíase en unha brétima baixa e mesta que todo o cubría. asnos borrábamos caminos las ánimas hacían brillar a sus luces as beiras dos caborcos. O tronante desataba treboada. Asustados, los invasores perdíanse o toleaban, y e pocas veces hallando bosque, y e cuando alguno conseguía, era para contar que en esta selva vivían seres extraordinarias, fantasmas que no eran de este mundo. de Daquela, alguien bautizó aquel lugar con nombre de Terra do Esquecemento. E o espírito do bosque que facía? Era quen o gobernaba todo. El foi quen decidiu que o bosque fose para sempre o símbolo da vida, o espacio protector da xente daquel lugar e encargou a fada que fose ela quen garantiza a pervivencia da praga e dos seres que nela habitaban. Fosen árboles, osáceas, animais ou trasnos, pasaros ou ananos. E hoxe, oh, ainda sigue sendo así. As cousas mudaron. Os bosques foise reducindo, xa que as habitantes daquel lugar precisaban terra para cultivar, e así sementaron searas de centeo e de pantrigo, plantaron viñedas e praderías. Quizá tamén eles esconceron a súa historia e deron en cultivar especies de árboles que nada tiñan que ver co bosque que tantos protexeran. Son as especies de repoboación? Exactamente. Sobre todo piñeiros e eucaliptos. Así, cando ven o lume, As searas morren calcinadas e os piñeiros e eucaliptos espallan o lume no canto de combater. Só cando as lapas chegan a fraga, sempre verde e sempre húmida, a fada fai que a brete cubra de novo o bosque e cosa frescura o lume extínguese sen penetrar nela. Como decía Sornal, efectivamente. Por iso debemos lembrar que a fraga segue a ser o nos alento, a que garante a vida alrededor de nós, e non debemos esquecer que ela e os seres que habitan siguen dispuestos a nos acoller cando precisemos. Acabades de escoitar este contiño que aínda que está misturado con lendas e demais é unha realidade tal como vai soar en algún outro audio que es donde vamos a dar voz a xente nesta recollida que fixeron as compas da Radio Raposeira por estas terras. por eso queríamos comenzar este segundo programa pois falando da importancia do bosque autóctono da frondosa non só como cortalumes natural sino como casa da biodiversidade se queredes facer algo revolucionario a día de hoxe non o dubidedes plantar frondosa Cuidade o territorio, o bosque é o tesoro máis grande que podemos ter. E antes de dar pasos aos audios que recollimos polo macizo central e polo Imbra, só dar un dato dun catedrático de Enxeñero Forestal, Víctor Resco. O coste en extinción por hectárea 19.000 euros, en prevención por hectárea 3.000 euros. Os datos son claros, este é un negocio a quen favorece os chiringuitos amigos dos políticos nacionais e autonómicos. días que andivemos recorrendo o territorio da provincia de Ourense, do Bierzo, tivemos sorte de coñecer a xente magnífica, bellas persoas que cuidan do entorno, entre eles Manuel de Monte de Ramo. Logo de ir polo Bierzo, Valdeorras, terceiro día chegamos reventado ao caserío do Castineiro, Monte de Ramo, onde Manuel nos acolleu cos brazos abertos. E o día seguinte subimos o seu coche, o seu patrol, a viaxar polo macizo central. Vimos centos, miles de hectáreas queimadas, pero tivemos a sorte de ver o bidueiral de Monte de Ramo pois vivo, tan vivo como leva séculos. É unha sorte. Mil gracias, Manuel, por abrirnos as portas da túa casa e levarnos a ver que a vida continúa ben viva no macizo central de Ourense. nada más, damos paso a este par de audios de Manuel de Montederramo do Caserío de Castiñeira. Bueno, pues si nos explicas en qué lugar estamos eh, ahora mismo. Pues ahora estamos en la Sierra de San Mamede, en el límite del concello de Ramo, con Maceda. Eh, aquí el, fuego vino desde el lado de Maceda hacia la zona del Videiral Eh, pero bueno, consiguieron pararlo aquí eh, antes de que, de que se quemara <laughs> todo. Vale, eso está detrás nos está o video viral do que estamos, do que estamos falando, non? Unha solidade biolóxica do país. Exacto, sí. Eh, se quemó una pequeña parte de la zona que son pinos, pero parece que la parte que son la que tiene más valor ecológico, pues consiguió resistir o lo pararon a tiempo. Estamos hablando de Virueiros, el Bar de los Cazadores, Acibros, un, tipo de bosque atlántico que está... Sí, está como que uno de los eh, bosques de abedules más grandes del sur de Europa. Muy bien. Y hacia aquí vemos el macizo quemado, hacia la zona de Maceda. ¿Cuándo ha empezado más o menos este incendio del macizo? Pues a ver, estos días son un poco confusos, con, porque bueno, fue una locura. Eh, yo creo que el sábado empezó el de Keisa y este debió de empezar dos o tres días después. que, se terminaron uniendo, sí, sí, sí. Eh, este avanzó, comenzó por la zona de, de, Teixeira, que es un pueblo que es la ladera de San Mamede hacia Maceda, que es un lugar de los habituales en los que empiezan los fuegos con varios focos a la vez eh, de hecho, el fuego esa primera noche tuvo cercado al pueblo, lo tuvieron que desalojar y, luego pues ya fue avanzando y hasta llegar a rodear el Bidueiral y llegar hasta el río Nabea donde se juntó con el fuego de, de De Keisha, es decir, hundió todo el macizo central, del norte que estamos mirando ahora, hacia el sur. Sí, y demás. Lo que sí que observamos es que el, <clears throat> bosque nativo sí que usó, eh, se hizo bastante de cortafuego junto con los ríos. ¿no? Claro, y, se puede ver también como las zonas que son monte bajo, pinos, quedaron prácticamente arrasadas, pero las zonas que son de, eso, de bosque autóctono y los cauces de los ríos, los, eh, el fuego fue por abajo y parece a primera vista que que todos los bosques se vayan a salvar. Bueno, eh, entonces esta zona que era antes de que llegara aquí a masacre, no, decir esto era una zona especialmente gandeira, em, pues, cultivos silvícolas. bueno, aquí dentro de lo que es la Sierra de San Mamede, pues hay como varias zonas diferenciadas. Eh, hay una parte que, la comunidad de montes pues tuvo, le cedió los montes a la antigua icona y tenían ahí una explotación, de hecho eso, que creo que, que todavía aquí va a terminar ahora la, cesión de, los montes al, Estado y, entonces pues eso que aún se hicieron talas y demás, que son las zonas de pino. Mm. Luego hay zonas que son de que es la zona que está más autóctona de vidueiros y de, vegetación autóctona, que es una zona que suele haber vacas en extensivo, o sea que suelen estar sueltas, pastando por en medio del monte y, Esta zona de aquí, que es digamos del límite de, Monte de Ramo a la ladera de, de Maceda, también es una zona que, tiene mucho ganado suelto todo el año y hay explotaciones en el lado de Maceda que traen las vacas ah, aquí. Y es una zona que está más maltratada por los incendios, tiene más, menos vegetación, es más monte bajo y así, pero que sí que suelen pastar los, sueles ver, es fácil ver por aquí vacas pastando y ya por, por el alto de la sierra incluso también hay cabras que, suelen pastar. Entonces estaban hablando que montes comunales cedidos o... sí, la parte silvícola, de, o sea, la parte que tiene una explotación silvícola de, la zona de Gavín de Monte de Ramo, esa sí que hay una explotación que, no sé, supongo que ahora estará en manos de la Junta, los que llevan la gestión, creo, ¿eh? estoy hablando de oídas, pero creo que era así la cosa. Porque claro, imagino que o <laughs> monte comunal sería cedido básicamente... porque pocas personas comuneras... quedan ya ahora viviendo aquí. Bueno, en la zona de Gavino hay gente y, se reúnen eh, periódicamente y que, sí que, pues eso, que, tienen una actividad que no es como otras zonas donde ya no se sabe ni... O sea, que, que es monte comunal totalmente perdido. De la zona de Maceda pues tengo menos información, no, no te sé decir. Vale, e eso miramos nós tamén, porque seguramente o que decías tú de iconas, tú saben de anos e anos atrás, ah. se non é como que nos falaban agora que nestes anos o Junto Comunal non se fai cargo sí, e ven sí. asuntos. Yo si vendo icona, vendo sí, sí, franquismo. Vende, sí. Vendo franquismo. como Radio Libre, como medio libre nestes días e dar revoz a xente que habita e resistiu, que habita o territorio e resistiu estes lumes. Gracias, mi gracias outra vez a todas, mas tamén tiñamos temos outra idea, que dar cifras. Dar cifras parece algo frío, neutro, mas estremece escoitalo. Estamos falando que na Galiza arderon neste verao 154.000 hectáreas. Cada un poden pensar o que é unha hectárea, mas non unha hectárea é un infinito de vida. Os datos estremecen según o lado que vayas, pero máis ou menos Manzanera 30.000 hectáreas, Oimbra 25.000 hectáreas, a Veiga 22.000 hectáreas, a Mezquita 15.000 hectáreas, todas elas no macizo central de Ourense. como como esquecernos dos nosos irmáns portugueses e portuguesas. Segundo o satélite Copérnicos, 260.000 hectáreas ardidas en Portugal. noso traballo só é agradecer a todas estas xentes anónimas a defensa do territorio. Tivemos a sorte de conversar con moitas e a continuación vou a dar paso a outra conversa que tivemos con Óscar Dieguez, alcalde de Montederramo. Mil gracias por abrirnos a alcaldía, a municipalidade do teu povo para comentarnos un pouco a realidade que vivichedes nestes días de inferno. Bueno, estamos aquí para un pouco recaudar bueno, a información de como sucedeu todos estes lumes eh, eh, o que che queríamos preguntar sobre todo é un pouquiño que cando comezaron e eh, como comezaron se tes algún tipo de información sobre isto Bueno, pois pues aquí no Concello de Monterramo comenzaron o lunes 11 de agosto eh, bueno, eh, tiñamos actividades planificadas de, de verán e E, eh, bueno, chega un, un aviso de, de medio rural de que, bueno, foi declarado un incendio na, na parroquia de, de Paredes, na, na serra de, de Samomede. Entonces, pues, bueno, acercámonos a ver e, e bueno, xa, xa pola mañán o foco ardía, ardía bastante e xa ao longo destes, deses días todos seguíamos con certa preocupación os incendios que había no Concello Veciño de, de Maceda e de, e de Chandexa de Queixa. E entón, bueno, desplazámonos a este lugar, fomos ver, e eh, a verdad que, bueno, xa estaban ali veciños pendientes que votaron durante todo o día, votaron durante todo o día velando no lume, e, e intentando salvalo para que non baixase hacia os pueblos, porque se, se se descontrolaba corría risco dos núcleos que eran tanto Sospiazo como como núcleo de Paredes, vale? Estaba incluso do outro lado do río tamén o núcleo de Mugaínza e E se vin, entonces pois, bueno, na medida do posible, pois empezouse xa a falar así con, con veciños, se podían acudir coas cisternas ou a botar unha man, pero bueno, a verdad que é ise que o podemos circunscribir moito a veciños da, da parroquia que en sí xa se foron iles ocupando do, do incendio. O gordo veu, o gordo gordo veu ao día seguinte, o día 12 de agosto, co incendio que nos veu de, de Maceda. Subiu toda a zona de, de Santirso, e nos catro núcleos de población. nos o núcleo de Xastosa, Casar do Mato, Vigueira e o Peredo, en unha granxa porcina na zona de, de Verducedo. Ese sí que foi un lume moi complicado, e non cruzou, non chegou aos núcleos por auténtico milagro e por auténtica mobilización de todos de todos os, os veciños. Ese sería o que despois continuaría días despois e afectaría a zona de Gavín, zona de Vidoairal, e por de polos de Mogaiz e Fontedouso, toda esa, toda esa zona. Bueno, pero que acabamos de ver hoxe, por menos o Dal, salvouse, que sí. é unha alegría a residencia do bosque, que vimos que está completamente rodeado. Entón, a partir de como viviu un pouco a xente todo estes momentos? Pues así? con moita, moita tensión e moitos nervios. Mm. Eh, claro, os medios que chegaban de outras administracións eran nulos, máis que decir escasos eran nulos. Entonces, pois, pues, bueno, desde o Concello, eu que considerei a pé de incendio, pois, pues, bueno, chamar aos veciños e pedille a parte, aos que non estaban ali, que xa estaban lógicamente os veciños das propias aldeas eh, co, co batelumes eh, controlando eu, pois, eh, pedín que viñeran cos tratores, con cisternas, eh, e que apañasen o que fose, auga, purín, E, e así se foi controlando. Así, gracias a eso, gracias aos, aos veciños que desde o primer momento todos todos a correr hacia, hacia o incendio e a colaborar, e salvaron os pueblos, senón os pueblos ardían. Sí, esto se casar do mato, pasaba o lume hacia o pueblo, pero vamos, de calle. Entón, só foi que se salvou seca gracias á boa organización dos veciños. Totalmente. Eh? Pois, totalmente, eh, totalmente. Mm, eh, da o que viches, cal sería da túas eh, experiencias máis impactantes do que viches nos lumes aquí da xente. A verdad que do que máis do que máis me impactou foi foi a predisposición dos, dos veciños en todo momento. Eh, xa me chamaban e xa me dicían eh, como está a cousa, fai falta ir, eu teño todo preparado para poder ir, se hai calquera cousa chamasme, a boa predisposición a, a unión veciñal, a unión veciñal frente a, a un problema gordo que nos tocou, que nos tocou confrontar. Nunca vivir algo, levo dous anos como alcalde e nunca, nunca vivira algo similar, pero bueno, a verdad que, que bueno, gracias a eles, gracias a eles se salvou e con eso, con eso me quedo. Se de algo vos te podes quedar con todo isto que dentro da, da, do desastre que foi, pois pues, que a unión dos veciños e co, coa colaboración veciñal que, que foron os os povos. Es que penso que ningún da nos vimos semellantes lumes na nosa vida, ni nosos avós, ni ninguén. Porque cantes falaches tamén da unión dos lumes, porque foi un momento que estábamos moi pendentes todos os veciños da comarca, cando se uniron o de Manzaneda con Chandresa de Queixa, co vos, non? E aí sí que hubo un momento como un pouco de descontrol, aí será, porque nos incluso no Castro, usas de monte, ardía por todos lados, empezado del Arouco, Claro, e ese, nese momento a nivel medio se estaba de sempre sós. Nese momento, o que se, bueno, eh, cando este avanzou hacia a zona de Fontedoso e Gavín, apareceu, como ben dices, o foco de, de Sas do Monte. O que se intenta nese momento eh, pois, aos veciños, obviamente, pedirlle, pedirlle axuda, e eh, cando hai que mobilizar, cando se lle pide movilizar un tractor e tal, pois, mm, horas cercanos ao núcleo onde está ardendo, porque o Concello é un Concello grande e perdese moito tempo desplazándose con tratora a cisterna con 10.000, 12.000 litros dunha punta a outra, entonces pois mm, recurrindo pois ás parroquias cercanas e, e intentando mobilizalos e gracias á colaboración dos concellos do lado tanto Castro Caldelas como Parada de Sil Teixeira e, e Maceda que, que nos proporcionaron medios Claro, porque hubo, claro, un, hubo un intre que, bueno, por decir aquí que o, o Monte de Ramo está todo rodeado de prados, como que di, non hai moita cantería, non o mesmo que ardeu todo, que o Samamede, ardeu que foi toda a serra, no fondo, porque ali era todo monte, hai moitos gandeiros que día, pois, polo que vimos, xa están sen pastos, e, era unha cousa onde queríamos entrar por as futuras ideas para, para o monte, sabes, para solucións, que houve xente que propuso, de como poderíamos facer para que isto, sabes, entre eh, todos os Solucións para o monte, mm, gandería, monte produción, pareceme que é primordial. Onde hai gandería non hai problemas, case non hai tan, non hai problemas de lumes. Despois, queimas controladas na, na época do, do inverno, mm, aí non arde o que é o espesor da terra, arde só o que é a parte superficial da terra, non arde o, o espesor, eso rexenera, rexenera con relativa rapidez e corta lumes e, e limpieza da, do que teñen que limpiar outras administracións, porque ao final o Concello 50 metros alrededor dos povos limpo, limpo sempre. Entonces, pues, bueno, eu creo que son as ideas, pero sobre todo gandeiría que nos controladas e cortalumes. Un poquinho máis que... efectivos durante todo o ano. Sí, que o mar de efectivo non estaba, non estaba mal e que, e que os lumes apagarse durante o inverno. Durante o verano é moi complicado apagalos, como podemos ver. Bueno, pois poquinho máis. Se queres aportar alguna última opinión, así a entrevista máis ou menos. Nada, moitas gracias por, por vir a recoller aquí o, o testimonio e... E bueno, esperemos non ter que volver que volver facer unha <laughs> un documental futuro sobre isto. Bueno, claro, gracias a ti. Gracias. gracias terra é xa irrecoñecible nos habitantes das vilas e ciudades. Galicia non está nas voces dos mandós, dos caciquiños, caciques, cacicós, nin nos importados modales dos máis finos socios de anacrónicos casinos, nin nos medios de comunicación social, nin na xerarquía civil ou na eclesial nin nos campos de fútbol masivos e gregarios, nin nos chamados probos funcionarios, nin nos eudocultos raposos e alleados que por aí adiante andan ciscados. Galicia está viva nas xentes populares, nas aldeas, nas tabernas, nos bares, nas estadas, nos peiraus e nas romaxes, nas ledicias, frustracións nas altraxes. contra que vive na terra que está emigrado saber que Grazas, Óscar, por compartir con nós como vivíxedes no macizo central estes lumes E a continuación viaxamos a Oimbra, outro dos epicentros deste lumes. Aí, no lugar das chás, recibironnos Toni, Sergio, Miguel Anxo, Xavier e Bea. E simplemente este audio vamos a deixar que escoitedes enteiro porque foi un dos momentos máis intensos que vivimos nestes días. O que pasou nas chas pon os pelos de punta. Sin nada máis, damoslle paso a esta linda xente que tamén nos acolleu e despois falaremos un pouquiño sobre esa realidade que viviron nas chas. Bueno, estamos aquí cas veciñas das chas. Eh, nada, a primeira pregunta pois é obvia, non? Que como ¿Cómo comenzó el volumen? en qué momento comenzó? y e cómo fue, pues estos primeros momentos que a aquí a, a, a bueno, a vos aldea, a parroquia eh, Bueno, empiezo yo si queréis. Pues casualmente el martes día 12, creo que fue, entraba yo a trabajar a las dos y media para que mi compañera se pudiera ir a su casa a descansar y casualmente desde la torre eh, en lo alto empezamos a ver el fuego. Entonces mi compañera dice, me parece que es Cualedro, y digo, pues casi me parece que es por la zona donde, donde tenemos nosotros la aldea. Y nada, y ya empecé a escuchar por la emisora que había, se había originado un fuego en, el, en la parroquia de Agrancha, que eh, pertenece al concello de Oimbra, y entonces ya mm, se quedó mi compañera trabajando por mí y ya me vine y en el trayecto por el camino que vamos el trayecto desde el trabajo hasta aquí pues eh, coincidió que ese día hacía muchísimo aire y entonces fue ya todo vamos eh, de la granja a las chas a nuestro pueblo en cero coma ya estaba todo esto ardiendo y, y nada pues fueron tres días de pesadilla de infierno porque la casa la conseguimos salvar gracias a la ayuda de todos los vecinos eh, precisamente dos de ellos que están hoy aquí con nosotros fueron también, bueno, tres, perdón, Miguel también. cuatro. <laughs> O cuatro. Bueno, es que yo sería ya con la locura, yo ya no sé ni cuánta gente nos ayudó. Y nada, bueno, pues eh, apagamos por un lado, se encendía por otro, apagamos por otro, se encendía, apagamos en el norte, se encendía en el sur, bueno, una locura. La Guardia Civil llegó a desalojarnos la casa, nos dejaron sacar al perro, a los animales y ya la dábamos por perdida. Ya, pues nada, pues ya era un momento de desesperación, de cansancio físico, cansancio mental, y dábamos ya por perdida la casa y ya todos los alrededores, pues bueno, pues si luego lo podéis ver, pues ha quedado todo pues con un paisaje negro totalmente. Y, bueno, pues eh, ¿quiénes son los culpables? Pues pues bueno, eso ya habría que profundizar más, pero todos los alrededores de mi casa estaban sin desbrozar, que son de gente particular. Eh, todo lo que se oye hoy en día, que si minas de, de, litio, que si wolframio, que si este era un punto donde se había investigado y las hay, pues ya no sabemos hasta qué punto eso es cierto o no, pero bueno, ahora hay muchas especulaciones, muchas cosas en el aire y el tiempo dirá, porque yo he vivido muchos años en el País Vasco, que también es muy verde como esto, y jamás he visto incendios como hoy aquí. Es más, no recuerdo ninguno. Y estuve viviendo allí 30 años antes de venir aquí a vivir. también vale. Y entonces aquí es verdad que todos los veranos tenemos algún incendio, pero la locura de este año nunca jamás. Porque no daban apagado el incendio en un pueblo cuando ya empezaba en otro. Entonces ha sido, para mi punto de vista, un terrorismo contra la ecología, contra el medio ambiente, tenemos una presa en el pueblo que otros años los medios aéreos podían coger el agua de la presa, que la tenemos muy cerquita, y para atajar el fuego cuanto antes. Y justo el día anterior al incendio vaciaron la presa, se han muerto millones de peces que había en ella y entonces nos dejó sin poder eh, actuar con ese agua para poder apagar, porque también se fue la luz, con lo cual los motores no funcionaban para tener agua del pozo, o sea, un caos total. Nos vimos bastante desamparados Y ya te digo, en concreto, mi casa se salvó gracias a la ayuda de todos los vecinos. Sí, a mí curiosamente, ademais, porque nos, o que dice Toñi, no? estamos afeitos, por desgracia, a ver o lume que todos os anos arde en algún punto cercano, ves as chamas e algunha vez sí que se hubo que axudar os veciños para, para que non arder algunha casa, pero tan grave como este ano non, porque o ardía unha cara ou a outra do, do monte, pero este ano ardeu todo por completo, que está o pobo totalmente rodeado, no? Decía a miña mai outro día, é que non hai xa por onde ir a sacar os cans, sabes? Non hai un paseo. Curiosamente digo porque estaba unha colega miña de visita de, do sur de, de Cádiz, e cando empezou o lume, porque eh, realmente, mira, eu iba a traballar e me dice mira, vea, que hai un pouco de fume cerca e digo, ai, pois vamos mirar fomos por detrás e, e de feito chamei o 112 e me dice, de volver unha chamada e me dice, pero é aí no Concello das Chas, e, o sea, de, de oímbre, tal, e que digo, oi, está ao lado. Fun chamar correndo a Miguel, que é meu primo que está aquí, e en 40 minutos estaba entrando no povo. E ela entrou en pánico porque foi, que dice Toño, un caos, porque chegou de feito ti, gaches Toño, que chegabas do curro, non hai medios, non hai medios, necesitamos axuda, non hai medios. E entonces todos nos puxemos activos, non, para, para intentar pues, pois, salvar o pobre, porque xa estaba ardendo. De feito, vin, viñen aquí por Mangueiras a finca na que estamos agora e estaba Javi apagando o lume na casa do lado. E entonces eh, ela decía a mi amiga, temos que marchar, que imos morrer, imos morrer. Claro, non son mellor si que temos igual un pouco de máis valentía, no mellor porque estamos afeitos, a, ainda non sabíamos a gravedade do asunto tampouco e non é algo inusual, no? pero ela decidimos a morrer, imos a morrer, temos que marchar, no? o se asustou un montón, porque realmente era era un inferno, era ardía por todos os lados, o sea, non é que nin os veciños incluso a veces podían axudarte 100% porque cada un estaba pagando ao lado da súa casa, non dábamos feito, non había mangueiras, non había grifos suficientes, era, era moi caótico, porque tamén é verdade que fomos os primeiros povos que empezou e era como raro, todavía non sabíamos ben o que pasaba e, e en outros povos sí que se foron preparando un pouco cando xa habían que chegaba o lume, pero aquí foi o caos o inicial. E foi así bastante chulo. Eh... Sí, de feito, eu quero enlazar así co que contaba a miña prima, porque ela, pues, veo avisar, eh, e fomos para aí para arriba, nos Penedos, estábamos vendo Porque está, te, te acordaste, era, era como... Pequeniño así. Bueno, era eh, pequeño. Bueno, sí, pero Al principio empezaba, era tal. Sí. Pero luego víamos como iba crecendo e como se escoitaba. E se escoitaba, eso era que y, daba, daba un medo como viña sí. Y, y, y a velocidade que viña y era en plan de... Sí. Wow, bueno. Había sonidas a la explosión de castiñeiros sí. e de árboles é que, que ese é o rollo, eh? porque primeiro vías o fume, pero cando empecemos, é eh, que eu recordo a Mar berrar eso e digo, Dios mío, que se está sentindo o lume, como en plan, está aí. Porque cando se sí. sintes ese ruido, porque no sei si se, se todo o mundo viu algunha vez un fogo deses calibres, fai un ruido estremecedor. Sí. É un ruido enorme. As portas do inferno a Te lo juro, é, é, é pero impresionante. E entonces cando xa estábamos aí arriba, porque estábamos aquí arriba, E o lume viña, pois, home, cando me decían onde está o de 112, eu, pois a un kilómetro ou dous, como moito que non calculaba ben. E de repente, desde esa chamada a sentir o ruido do lume, eu penso que 10 minutos, 15 mm. o sumo, eh? non máis. Si, sí, entón, eh, tiñas a sensación esa de que, de que chiva a papar. Entón, bueno, lembrome que a primeira reacción que tivemos nós foi así como unha reacción moi random de necesitan axuda, fomos a chamar ao veciño, a outro amigo meu de toda a vida, o Ismael, collimos as mangueiras, fomos pro lado do pobo onde estaba ardendo, a ver se si había algunha casa que necesitaba axuda e tiña toma de tal, pero non tiña mangueira, bueno, todo facíamos como eh, accións sí, erráticas así sí. eh, todo logo, logo, logo fomos, fomos ali a unha casa en frente de, eh, da desta ali na curva eh, e había unha nena ali chorando e tal, e un home que quería cortar ali eh, e de repente eu vime ali cun sacho para pa ver si, si, si sachábamos ali algo pero, sí, pero, de, pero de repente sí. saiu o lume... días despois era, de todos expertos sí. xa en incendio. Sí, no, de repente... No. De, eh, que quería rematar a, así esa historia, ¿no? Entón, de repente saí o lume, así, e, e abalanzouse contra a casa, o sea, e ao lado do coche, e foi, o sea, eu nunca vira, nunca vira cousa igual, o lume abalanzouse ese xeito, no. a esa velocidade, a, o sea, que eso non o paraba ninguén, nin sete mangueiras, nin nin, nin batelumes, nin nada, o sea, no. tal e como avanzaba, entón viñemos por aquí, viñemos para aquí, acuérdame que logo dixo Isma, vamos para ali para casa a ver como está a situación e a miña familia e tal, viñemos para aquí e xa xa estaba o lume por todas partes. Sí, por e o fume partes. por todas partes. Eh, e cada persoa pues, reaccionou de unha maneira. maneira eu, eu, por, eu, por exemplo, entrei en pánico nese momento eh, e, e eu sabendo que estaban cortadas a estrada de saída do Pou, aquí a cara Granxa e aquí a cara Oimbra, pensei en, en marchar daqui por a única saída que se me ocurría que era a da, o camiño de cabras, o camiño de cabras sí. cara Vilaza e collín o coche, arranquei e tirei para lá sí. e digo, eu non me quedo aquí a morrer só pensaba nos, nos incendios de 2017 de Portugal xa E digo, non me quedo aquí, a, a, o sea, era todo fume, sí, chamas no, no, por todos lados, impotencia, porque o principio a forza que que viña. Sí, no, logo logo sí que se puido axudar cando sí. cando mainou o vento, e, e a cousa tal sí que se podía facer, sí. pero en ese momento non, non había ninguén que parase iso. No, porque de feito cando ti marchaches no que Isa tamén foi cando xa tamén entrou Isa, bueno, era a miña amiga esta que conozco que comentei ao principio. E claro, eu vi ao lume e digo, eu non vou a marchar, non vou a deixar a miña casa, porque estaban desaloxando o pobo e, e non vou a marchar, e digo, en camiño che a, a furgo, no, que tiña, e vaste ti, digo che por donde ir, e marchas ti, pero eu non vou a marchar porque ao final non había medios, non había nada, estaba o lume, a, a, a miña casa quedou a 10 pasos da miña casa quedou o lume. E non, é que eu ainda había saída, sabía, sabía que era perigoso, pero non estaba no punto de vou a morrer, no, digo, sempre hai saída, no, e amas vías os veciños organizándose e tal, e, bueno, en camiño xa e, e marchas. E chegou un punto e dice, quedou mirando aos lados e dice, vale, pois non vou a marchar, vou a quedar contigo, quero estar onde ti estás. E de feito logo díxome, alegrome de non haber marchado, porque mm, Bueno, porque logo axudou e ela viviu unha experiencia traumática, ela estuvo tra <laughs> traumatizada uns días dicindo, Dios mío, e logo alegrouse, no, de, de, de decir, jo, síntome que loitamos, no, que tal, pero sí, foi horrible. Mira, unha cosita a mí que se me ha olvidado comentaros en un momento determinado ya se había hecho de noche, el aire era terrorífico, pues me entero que había tres brigadistas, tres chavalitos jóvenes que aquí en el incendio pues les habían tenido que llevar a la unidad de quemados del Hospital de Coruña y curiosamente uno de ellos era el hijo de una amiga mía. Entonces, en ese momento, entre el caos del incendio, del infierno que estábamos viviendo y esa noticia tan mala, pues a mí ya me pegó un bajón tan grande que mm, me estuvo a punto de entrar un ataque de pánico y de ansiedad y fue cuando verdaderamente peor lo pasé incluso bastante peor que después de quemarme los pies y todo, porque pensaba en esos chavales, porque además justo el día anterior había estado con su madre, habíamos estado en una comida y tal, y cuando me, enteré de esa noticia, la verdad que todavía todo se empeoró bastante. Pero que es un tema a tratar también, ¿eh? porque es una de las cosas que comentamos, no? De que mandan brigadistas, a ver, no falo 100% cierto, pero bueno, que se dice, no? de nenos de 18, 19 anos que os meten no lume sin ningún tipo de formación. O sea, aquí hai os obradoiros que son, bueno, que durante o ano, no, de xardinería, de tal, que bueno, que son como que te enseñan un oficio e che pagan, no, de axuda a domicilio. E realmente, digo, por que non fan un obradoiro de brigadistas onde os formes prácticas cos bombeiros e non un curso de 15 días e os fases as brigadas con os nenos e os metes cos batolumes nesos fogos que son de verdade, e que eso nin os bombeiros entran, que están para proteger as casas e meten a estos nenos sin ningún tipo de formación, sin ninguna... É que o lume é moi falso e así estamos estos tres nenos ingresados gravemente na Coruña, que un deles tiveron que levar en helicóptero, ardeu un coche dos brigadistas. A ver, eso son cousas que non entendo, porque se si me dices, bueno, pillou de súpeto un lume e tal, non sei que, pero aquí que arde todos os anos, todos os anos sabes, que xa tiñas que ter unhas brigadas formadas e unhas cursos que hai un montón de paro, hai un montón de xente disposta a traballar, disposta a facer o curso durante inverno e unhas prácticas e poder logo enfrentarse con os coñecementos a esos lumes tan terroríficos. A mí me parece unha irresponsabilidade por parte da administración brutal, sinceramente. Xa, pero aí tens que meter que aquí non hai meritocracia, aquí é o que queira a señora alcaldesa. É dicir, aquí no, esto, os puestos, da xunta, os puestos son todo, creados no? a, así, a enchufe. E iso que non se pode facer, meter tres, cuatro rapaces ou cinco rapaces de 18 anos sin facer un curso colume real, porque eu teño un curso colume real, e moitas cousas que tiñan que estar Esto preparados. Todas as zonas, e realmente no teñemos que poñer eh, en contexto colume, porque o que non poden facer deixar o, o, a furgoneta aparcada no medio dun lameiro que foi o que realmente eh, impactou neles. Claro, pero porque igual son, que, non igual teño formación, foco, claro. O foco realmente nadie está sacando nos medios a investigación por onde ten que ir, os cauces por onde ten que ir. O foco provocou nunha, unha, unha desbrazadora que é dos Tevez, con nombres e apellidos. Sí. Un señor que tra, traballa EGA e, e, e factura 2,2 millóns de euros eh, ao ano en facer os desbraces. E como vai retrasado, está unha desbrazadora no mes de agosto traballando aí Eso é 100% certo. Eso é por 100% cierto. Sí, Teño sí, que información. Unha desbrozadora do Esteve, sí. Eh, que traballaba sí, para quen? Sí. Para o Concello, para a Diputación? Aega, Diputación. Aega, que traballa para a Diputación. A Diputación contratou unha ao Ayuntamiento. Yo os ah. partes o que está detido, o que está detido os partes firmábaos un chaval do sí. Ayuntamiento. Que teño o, o que está detido de momento é o traballador. Sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí, entón, o foco está todo aí. Porque aquí hai un drama, sí, sí, que hai pirómanos, pode ser non digo que non, que a xente... terrorismo sí, Bueno, as estadísticas non, dicen que desde sí, ca... o sea, sí, de cada dez lumes non, non vou dicir que habrá xente que aproveitará a circunstancia para queimar algunha poula ou queimar cualquier cousa, non digo que non, pero como veo ese lume, non. Eu criime mm. aquí, eu fun a incendios con meu pai cando non había medios, non había bomberos, non había nada. É dicir, eu criime aquí hasta os 18 anos, por marchei para Madrid e volvín vir. E o incendio, como veo, eu nunca vi unha cousa igual era imprevisible, movíase moi raro, cambiaba de dirección, eh, os focos eran ervas moi pequenas que collía focos demasiados altos, tiñas que ter moi, moi, moito cuidado. E bueno, de aquí creo que no, neste pobo, bueno, neste barrio máis en concreto, a xente que do barrio colaborou mogollón, eh, fixámoslo o mellor posible dentro das nosas posibilidades. E bueno, e non arderon casas, que o que nos levamos no peito, porque xa o pobo é pequeno, e se arde unha casa, pois eh, é un veciño que perdemos, que esa é a realidade. entonces ao final, no monte a min ardermos viñedos todos, casi, de aquí da zona, de dez, é dicir, claro, no monte naide foi, é dicir, non houve medios no monte, xa non nos había aquí, como pateros no monte. Mm. entonces bueno, pois pues esas son as circunstancias de eso. Pero bueno, eu creo que o foco está en como se provocou o incendio e, e todo o rollo, porque as informacións que tuven de principio dixeron, non, apagaron o lume, o lume non o apagaron porque teño un vídeo aquí, me mandaron por Instagram xente que estaba veraneando e eh, vese perfectamente onde sale o foco, do cementerio da Granxa. En ningún momento apagaron ese foco. Ese señor despois baixou ao río, seguramente dou insinuar, non sei se é certo ou nada, pero despois saliron siguientes focos no río. Que casualidade. E bueno, Jeikina está investigando ese. Eu falei cos da TVG, falei con medios, e dicir, e que hai que investigar isto. Non se investiga, igual co da presa, sacas un vídeo, e, de, e por parte de moita xente intenta unha manipulación de decir, eh, pues vamos a denunciar, porque si o dron, porque si esto e tal. Entonces intenta desde vamos, as élites explicar ben o da presa. Sí, ya, desde, desde as élites intentan o que tapar. Pero tapar. explica ben o da eh, presa. Eh, pode ser que expliquedes isto claro. da presa, sí. que estivedes falando Mira, antes de empezar con xente que non presa, yo simplemente quería decir que la que la política forestal eh, de prevención es nula total que aquí lo que priman son las especies de eh, crecimiento rápido, pinos, eucaliptos, nadie apuesta por, por un rural autóctono como era antiguamente, con especies como los castiñeiros, los carballos, que sabemos que no queman, Nadie, que no arden, perdón, nadie apuesta por una prevención durante todo el año. Ahora mismo si vas al monte y coges piñas te multan, cuando siempre se usaban para encender el fuego, y las piñas en el monte son cerillas cuando hay incendios. O sea, todo está multado. Vas a limpiar la maleza, te multan. Vas a coger piñas, te multan. Entonces yo creo que la política forestal deberían los Mm, los que las hacen las leyes asesorarse con la gente del pueblo que toda la vida ha vivido en él y que toda la vida ha sabido mm, tener un manejo del campo excepcional, con su ganado, con sus cabras desbrozando, eh, limpiando el monte. Entonces, mm, ha llegado un punto, las leyes que nos han puesto, que yo creo que han llevado a la catástrofe total del campo y del monte. O sea que ahora todo está prohibido. Si coges una piña te multan. Si cortas una rama te multan. Y yo creo que, que nadie mejor que, que nuestros antepasados, nuestros abuelos, son los que mejor sabían cuidar el campo y el monte. Y los ríos también. Y los ríos Para min, eh, o río, ao final, son cortalumes naturais. Y ahora mismo no podes tocar absolutamente nada ao pé dun río. Y mira, e eh, nós, por exemplo, Miguel, no? ti te acordas cando éramos... Bueno, e tú, Javi, cando éramos pequenos, o Toñi tamén, no? que somos daqui de toda a vida, cando éramos pequenos, o río que está ao pé do embalse, do que ímos a falar, no? íbamos a bañarnos, o sea, eso estaba limpiño, super transitable e tal. Cando eu voltei, eu estive en 15 anos fora daqui, e ahora voltei aí, aí uns anos, fomos a dar unha volta por ali e que non se pode pasar, e que conecta toda a visitación dun lado co outro. E entonces ao final, se si tú eso non o tes limpo ao final arde dunha ladeira e conecta ca outra, porque non, non hai ese espazo de, de, de, de precaución non para, para facer un cortalumes real. Sabes, entón ao final, pecamos neso, non podes coller isto, non podes cortar isto, non podes eh, limpar os ríos, non podes facer no absolutamente nada. Entón, cal é o plan? Porque ao final non cuidamos o rural, non cuidamos os montes, eh, os ca cada vez, bueno, os campes, os, as persoas que traballan no campo, non? están máis coartadas con todo, non existe medio, non existe prevención, non existe nada, entonces Es que va a llegar un momento que no viva nadie en, el, en los pueblos. Aquí os únicos que Vaya. limpian, é dicir, o monte somos os viticultores, eh, con sin ánimo de lucro, a coste cero, é dicir, con noso gasol, con nosos tractores, e todos nosos nosos viñedos suelen estar acotados 8 metros ou que sea, pero bueno, nestas circunstancias era non, non, non valeu de nada, é dicir, viña polo aire o calor e sí, queimaba, queimaba todo. Sí, porque eh, creo... eh, solemos limpiar fincas que sí. non temos que limpiar e todo rollo, a coste cero, é dicir, porque podían decir, oye, acotar todos os terrenos do povo, poñelos todos xuntos, para decir, pois pues mira, este ten un terreno aquí, este ten un terreno aquí, tal. Mm. Que pasa? Que aquí os terrenos, o que a extensión agraria está moi mal e máis eh, suelen, suelen facela desde Orense é dicir, cada ano suelen cambiar terrenos, cambiar os propietarios e tal, eh, suelen meter unhas gambadas que flipas porque se fixo hai mogollón de anos, fixose con xente do povo e era moi complicado facelo, é dicir, eh, é dicir este terreno de tal, este terreno de tal entonces teño, hai que, ten que haber moitos cambios e eu penso tamén despois que que é unha puntualación que teño que debían poñer, por exemplo, un coordinador en cada povo para cando veñan os medios de extinción e tal, eh, eh, axudalos, porque isto era un caos. Os medios de, de incendios que viñeron, aparte de ser moi despotas hacia o do povo, Ai, sí. eh, non tiñan ni idea, ni idea. É dicir, cando lle dices a un camión de bomberos que non entre por o pueblo, metes no pueblo e dan na primeira parede que encontra a dereita, lle dices, que? Que che dicen? Bueno, pues non sei que. Pues non sei, pues, son actitudes que non. Cando, pois pues, a nos vexenos a vida nesto, non? Sí. Eles a final de mes teñen un sueldo igual, eh, cobran eh, todo o rollo, pero nós non. É dicir, eu vin aquí, eh, vou pagar as consecuencias. Vou, vou nas pagar, xa, xa máis hoxe que vai ser a extensión agraria, me dixeron que as axudas van como por orden de chegada, é dicir, que os que cheguen primeiro van a recibir as axudas, que nas vai a recibir, os de sempre, bodegas, xente con pasta e todo, ya nós, subíamos a comer leituga e cebolas todo o ano, esa é a realidad. De feito, vi, non sei, bueno, tampouco eu vou a falar por o que lín nos, nos periódicos que xa tiñan preparadas as axudas para a xente da caza que eso me sorprendeu un montón. Vamos a ver, o sea, hai xente que vive do campo, que perdeu prácticamente todo, como Javi, que tiña un montón de bacelos e perdeu máis da mitade, e me estás dicindo que estar xa desde a xunta sacando unhos plans de axuda para a xente que se dedica a caza, que nin vive deso, ni, e eh, que me parece fur... Eso xa me parece, non sei, xa como un vacil, sabes? Porque eu, por exemplo, eu non vivo do campo, por sorte, non? Pero sí que é verdade que eu tiña castiñeiros, olivos, e unha plantación que fixen cando viñen pa aquí de castiñeiros novos, e a min ardeume todo quizás rebroten, quizás non, non o sabemos. Vale, e xa che digo, fago fincapé que non vivo de eso, pero bueno, é un proxecto que eu tiña aí. Neste, neste caso pues, eh, cardeu todo. Claro, quero decir, pero eu teño un proxecto cando viñe pa aquí que plantei pois pues, uns 30 castiñeiros, más os que tiñan a avós e mes pais e tal que si sí que estaban dando producción, e a mí ardeume todo, absolutamente todo sabes? E entonces que me estás dicindo xente que se dedica a caza, que estés sacando xa unhas axudas e unhas subvencións, e que é como rirse de para nós. a xente que realmente vive de ello, pues le xa. están dicindo que se ponga la cola. De todas maneras, ese caramelo en forma de subvención no sé hasta qué punto merece la pena, porque luego cuando vas a hacer la declaración de la renta, como no están exentos de gravámenes y demás, a lo mejor lo que te dan por un lado para callarte te lo van a quitar después cuando presentes la declaración. Así que hasta cierto punto esas ayudas no sé si merecen la pena o no. Eso funciona así, esas ayudas que te dan, te dan DOPAC, eh, según Chardán, si te dan 20.000, descontan 4.000. El 12% quitan directamente. Esto no, no régimen de ADO Estos rollos son funcionan así. Pero non é cuestión de, de, de, de que axudas den, de como as den. É que sean ben repartidas, non? Porque eu se si vexo unha entrevista, onte vexo, Tapias, dicindo que ten 120 hectáreas e que llar deron 10 hectáreas. Digo directamente desde aquí que iso é mentira. Así. Porque a mí non se van a rir de mí. Entendes? Era a mí igual que ir como nunca ir. Eu teño meu traballo en Madrid, volvo para Madrid e sigo a miña vida. Pero vim aquí e vou lotar por isto máis canaide. Entón, que pasa? Que queren copar? aí estaba o Rueda, estaba dicindo que sí, ah, arderon 10 hectáreas, mentira. É dicir, como... E aparte, se si ten 120 hectáreas e arden 10 hectáreas, non é o mesmo que a min de 3 hectáreas me arde 1 hectárea 600. Non é o mesmo. A repercusión non é a mesma. E para ele é un euro, para min son mil euros. Entón, o que estamos falando é un pouco deso, non? Que vai pasar agora, incertidumbre, a quen van chegar as axudas, como van a chegar, e, e de que maneira van a chegar e para o futuro. Eu lembro, sí, por exemplo, que eh, o Courel... Aquí fai falta pouco para vivir. Eh, moitos como a min vamos a aguantar. Pero claro, si tú ves que ano tras ano, peno pescozo, peno pescozo, peno pescozo, tens que choguellar e decir, despois que se queixen da Galicia vaciada, se queixen que nos pobres non hai naide, que non hai vida e todo rollo. Que veñan os políticos a vivir aquí ao pobo, todos, os políticos aí que, pero eles non. Eles teñen esa comodidade, no hay ningún tipo de ayuda para la gente joven, para el rural, no hay ningún tipo de ayuda para la gente ya mayor que vive en él. O sea, no sé si su idea es que los pueblos se queden vacíos, porque es que otra alternativa no la veo. Bueno, antes fuera de, de, mm, de micro, eh, falabas de si proyectos, de pues, como falabas de las rapazas estas, ¿no? tal que son saídos da xente eh, da, da veciñanza, non? E que están intentando eh, xestionar o, o, o monte para un futuro a marxe de no de espera de que de ayudas, ayudas sí, demás, ¿no? Por la sí. propia conta Pues mira, conocía un grupo, conocía a una chica que pertenece a un grupo de otras siete de un pueblo de Villar de Bos, que me comentaron que se habían por su cuenta eh, creado un rebaño de 30 cabras para desbrozar el monte y tenerlo limpio. Y vamos, que yo aplaudo esa actitud y esa iniciativa porque las cabras son el mejor, la mejor desbrozadora sin gasolina y sin gasoil que existe. Pero claro, eso eh, te, te requiere un 24-7 pendiente de esa historia, ¿no? Y, nada, y es echarle dinero, echarle ganas, porque llega un momento que si tienes que esperar las ayudas para hacerlo, no lo haces. Mm. Porque ya sabemos cómo va la administración, lenta y mal. Entonces, pues nada, que sería una iniciativa por parte del pueblo, por ejemplo, eh, hacer una cosa así como han hecho ellas. Mm. No estaría mal. Yo también quería hacer un análisis un poco pues, de, todo tema de qué se puede hacer o mayor o qué se podría reclamar a nivel político que se podría… eh, referente tamén ao que comentaches ti, Toñi, de, de, das especies que o único que fan plantar no monte é gasolina, o sea, plantan piñeiros, plantan eucaliptos, o sea, as acacias xa van por libre e, e eso non deixa de estenderse, o sea, non, a política forestal é cero, Totalmente. A inversión en política forestal é cero, está abandonado. A, a política en, en cuestión de inversión, de, de promoción do rural, de apoio rural é cero eh, por parte da Xunta, o sea, non existe, é inexistente en, en ambos os dous casos. E eses, eh, o sea, eso, se si os xuntamos a cos lumes xa non son como eran tampouco, obviamente, o que estamos falando, o sea, no. eh, lumes como estes non nos vimos nunca. nunca, nunca. O sea, hai, hai que hai que, afeitos, hai que, feito, hai que prestar, eh? hai que prestar especial atención máis que nunca en que estamos nunha situación de emerxencia, con mellor ten que ver co cambio climático, con mogollón, con, con unha cha de cousas, pero que hai que prestar unha especial atención Esto se ha eh, mm, relativamente parecido mucho menos no 2017 2025 a seguinte o sea, esto cuando se va a hacer algo ten que aquí ten, ten, en las de hecho, ha muerto no, pero eh. que casas atrapadas, en aldeas un, como de todas maneras, el cambio climático muy bien pero aquí hay un cambio climático de dos piernas con mechero porque por mucho cambio climático que haya el cambio climático no prende el fuego No, no, O sea, non foi pero neste caso non foi, neste caso cando chegou o povo había sí, 50 pero, focos esa, pero a ver. caso de nuestro, claro. de nuestro eran arbuxejas que volaban polo aire. Pero en ningún momento non vin a naide de queixa. facer un contrafago nas chas cando vin outros pobos, non vin nas chas nin nai naide sospechoso. Eso podo poñer armado no lume. E non tiña eh, eh, eh foi chegar ali ao sobreiro, estaba onde a casa do José, estaba aquí no meu lameiro, de repente estaba onde a caixón, de repente estaba aí arriba, bella. de repente estaba onde a túa casa, por abaixo. En este, en este, eh, en eh, este sitio eh, concreto, eh, eso era, no, pero era todo polo aire. Todo iba con buxegas, verase polo aire, é moi rápido, moi imprevisible. E, e as circunstancias do ano, foi do ano, é dicir, esta no veu un ano super, super húmedo. Leva tres meses sin chover prácticamente. Choveu eh, moitos meses, eh, tuvose que desbrozar hasta tres veces fincas, os bacelos era insoportable quitarlle as ervas porque non daba feitas. Entonces as ervas crecía así, desbrozábala, eh, en 15 días volvía a estar así. Eso Pero previo, cachos previo de corteza, sí, cachos de corteza sí, de cachos pino, de, incandescentes. O que pasa que claro, de eh, xuntouse eh, con dúas semanas, xuntouse con dúas semanas moi secas, moi secas, moi secas e a temperaturas tan elevadas, pois todo o que era erva esa seca voa polo aire pero logo, e provoca os outros outro foco okay, máis. Ti, pero que logo fixeron, por exemplo, aquí nas chas, que vou a pasear moito por o monte cos, cos cas e, e por exemplo, sí que limpearon algunhas cai, algúns eh, destos camiños de terra e tal, pero que facían? metían as máquinas, limpaban e cortaban os pinos e todo, moi ben, pero todo o que a, a desbroza, o corte e todo estaba no, no camiño. No, eu iba cos cas e tiña que solventar todo así a, a, pasando por encima do, do, do das ramas e de todo que estaba no camiño entonces de que me vale a min que me limpes os laterales e me deixas todo desbroce no medio sin recoger sin recoller e todo porque de feito tiñan algunhas par, algunhas camiños destos de terra no que digo que vou por medio do monte cheos de ramas, de, de das piñas e de todo. O sea, de que me vale a min que limpes se si o lume ven por un, un lado da ladeira e no medio do camiño está todo cheo de desbroce, de limpar, porque eso prende e pasa a seguinte ladeira. É que que absurdo. O sea, non, é que non limpes, para eso non gastes os cartos, porque gastamos montón de diñeiro, bueno, gastan, ¿no? En apagar o lume, bueno, en apagalo e poño comillas porque non se apaga. 120 millóns de euros. Exacto, e non se gasta un céntimo en, en prevención, que é moito máis barato telo limpo e traballar todo o ano, porque non, que creo que de Feijó decía ou algo, bueno, non sei quen decía, non é preciso Non é preciso porque ti vives nunha cidade e tú non sabes como está rural. Pero que eu agora que vexo todo e vexo camiños que non vira nunca porque como está todo queimado e digo, ostra, mira, isto conecta con isto porque non se vía, <laughs> que eso moi moita atención. Levo cinco anos vivindo aquí e eh, descubrín camiños novos que digo, wow, sabes? E logo a min tamén me fixeron un comentario, no é que cando ti, Javi, falaches, no, de que chardemos, é que son as parcelas da xente que non limpa. Mira, hai que hai parcelas de xente que nin se sabe quen son os donos, porque son de fillos de fillos que viven en Madrid, queja, ou en Madrid, en Bilbao, ou, ou en Alemania, ou onde sexa, que nunca viñeron ao povo <laughs> e que xa non se sabe de quen son esas fincas. entonces eso, ti por parte da administración tes que facer unha valoración deses rollos e preocuparte desde entorno. Tú non lle podes botar a culpa a xente que non desbroza, non? Esa xente xa non é forma parte do rural e nunca formou parte do rural. entonces claro, al final eh, é, eh, buscar sempre quen é culpable a administración, non. Os terroristas. Sí. Eu non digo que non haxa terroristas, non digo que non haxa terroristas, Ainos. pero é sospeitoso que é como a alucinación está dos fantasmas nas esquinas, que cando miras na esquina non están, que quero dicir, el di, non, aquí non houbo. Aquí non houbo. Segundo, eh, man lume por a xente do no, aquí non aquí, houbo. Eh, eh, todo o mundo está non falando de terroristas, pero non non aquí. Por ali, te, eu teño vídeos que podedes ver, sí. os vou mandar, e podo tal como o foco cambiou para arriba, como cruzou aí na carretera, pero non é que cruzou, o, o foco iba baixando e xa había un foco por abaixo. Porque caían os chamizos. Nos lameiros do Lelo, que é imposible que unha persona entre ali. Pero, imposible. No. Onde non ardeu. E cando estaba co foco alá, eh, de repente que arde aquí, ao lado da miña casa, eso foi xa, dicen, que pasa aquí? Pero, pero que non ardía aquí, que ardía ali, ali ardía, eh, ardía, ardía ali. ali, ali. O, eh, onde eh, non... entonces era era todo iba polo aire, manejabase, e ca temperatura, Despois da, da má razón o evidente, que os meus viñedos non se queimaron, ningún se queimou, de, de dicir, por, por as llamas, queimouse por a temperatura. Por forno. Por a temperatura sí. que levaba o aire. Hai, hai vídeos es que aquí que se ve como, como, como se alimenta o lume, que non, eu nunca o vi na vida, na vida, é dicir, o foco fai como un, como un rayo para arriba, É dicir, é claro, e que o, o que tiña moito moito que queimar, porque claro, estamos falando do inverno, como veo, a capacidade do inverno de tanta humedad, tanta erva, tanto, Entonces, claro, desbrozase, desbrozase, pero no tienes esa capacidad de desbrozar tres veces esas fincas, no tienes esa capacidad porque no tienes tiempo. y era una ola de calor de cuarenta y pico grados que se sumó, que ese día hacía un aire descomunal, entonces se juntaron todos los, se alinearon todos los astros para que fuera un desastre y lo fue. Pero de todas maneras, aunque aquí haya podido ser por un hecho concreto, a mí no se me quita de la cabeza que en el resto de toda la provincia de Orense, toda la cantidad de incendios masivos que ha habido, que muchos mm, pienso y, y, y, y, creo que no me equivoco, que han sido intencionados también. Pues sí, que han, aprovecha, que no han sí, aprovechado... Pero, pero el... aquí do cuestión é onde empezou o lume, porque empezou o lume. Sí, eso ya lo hemos dejado claro y ya se ha hablado. Eh, hasta dónde pero fue? es que se han, eh, han, ardi... han ardido bosques porque centenarios, milenarios... Cualedro, en Cualedro giró foi hasta Pepín eh, Castrelo. es decir o foco de aquí foi do, de lo más que, que despois en, en ese eh, en, en esos días chaves, logo. pillar a xente cun mechero facendo un contrafuego, claro. tal e todo rollo non Moito digo que non eh? porque non digo que non pero pero uh, quen se cree quen se cree que os mismos do rural os que vivimos aquí os que amamos isto vamos vamos ir en contra dos do, do, do nosos beneficios é que eso é de, de, de ser absurdo e de, e de ter a cabeza a decir fora de sitio eu nunca jamás faría algo por, por darlle a miña zona. Nin eu, nin cualquier viticultor. Me extrañaría. Pero tamén penso que é un discurso moi interesado por parte de algúns políticos nos que non deberíamos de, de morder aí eh, de comer iso porque Totalmente. están moi interesados. A culpa é dos terroristas. Totalmente. Bueno, a culpa é dos terroristas. O, o, os, os terroristas fan terrorismo. E ti que fixeches? Ti como alcalde aquí que fixeches? Pois mira, eh, como a Diputación que fixo, a Xunta que fixo, porque son os responsables políticos directamente. Eh, son eles tamén os que están un pouco a vender este discurso dos terroristas inter... sí, os terroristas incendiarios. ¿Eh? Claro que non saliu nada da cara de momento, sí, non saliu nada da cara, nin sí, o señor dos tratores, no. nin saliu a alcaldesa, nin saliu o da Diputación, nin saliu naide. Porque a culpa dos Entonces que pasa? Que que que van facer? Que van facer como agricultores e que de Zaragoza, que veñan eu teño a sorte que teño os medios e vou nos utilizar cando me dé da gana. Eu xa fixe un vídeo que se fixe viral, ten 800.000 visitas, e teño a sorte esa. E eu vou ir cos perdi é dicir, a min podeme vir especios, facer o que queiran. Dame exactamente igual, eu quero responsabilidade, igual que eles piden xa túa responsabilidade, é dicir, tes que facer isto, tes que facer o outro, tal, porque realmente nos traballamos os terrenos aquí e realmente a veces a túa cabeza dice realmente se si son teus ou son deles porque tú realmente a, a, a, vas a unhas normas. Es decir, a ti en maio che, bueno, por a hora de calor non se pode desbrozar, pero eles sí. Pero eles fano como o fixeron, non? Se pero eu creo que, e, eu creo que hai unha normativa aí que Sí, unha normativa, non, a normativa, que, que Eh, a ver, a normativa non proíbe desbroces. Pero sí, en época, en época de sí, porque eu estuve en medio ambiente e realmente non produce. A de xuño no, non sí, ¿eh? produce, eh? non, non, ca tiene un che prohibido en o momento. Cada desbrozadora, pro... pero co, cade, co, sí, disco ca, sí. Cas cadenas pode ser. Co, claro. co fío podes, pero, pero co disco non. No, non hai unha lei de desbroces que prohibida prohíba desbrozar co disco. Estuve en medio ambiente co Elías, reunido, e, eh, eh, eh, eu... teño falado moito estes días porque eu estou me asesorando por todos os lados. Eu decir, é dicir, vou a, partir de xuño. Tesión agraria, vou, agora teño que ir ao cuartel poñer a denuncia, bueno, o, o típico, para pa ver se cae algunha axuda. Que bueno, no. se si ven ben, benvida no. será, e se si non ven, pois mira, tiraremos para diante hasta que es, poidamos. Está ben que falemos tamén do tema da presa porque tamén ten sí, tamén ten ten certa conexión totalmente co... falando de terrorismo, non? Que estaba sí, falando sí, agora sí, que pasou, porque, falemos que pasa, que pasou, porque isto, isto, isto foi unha presa que, que se fixo aquí no seu día Eh, en que ano se fixo no, Bueno, é das no, máis no, antigas, no 90... porque ainda sigue sendo de pedra. Non, a presa non, digo, digo ah, a hidroeléctrica, o tubo, a hidroeléctrica, o sea, bueno, sí. aproveitamento eléctrico que se, que se fixo sin O seu era pequena, tamén sin, sin consentimento dos, dos veciños, non houbo non houbo ninguna reunión na que se xuntaran a veciñanza para decidir se si se facía iso ou non Non hai cando cando se fixo? Nos anos que sería? Pois pues mira, eu era pequena e vou cumplir 40 anos. No. Temos aí equipo técnico. 94 por aí. Non sei, uns 30 anos pode ser ao mellor. Si, sí. sí, 30 anos. Si, sí, porque eu era pequena cando vin facer os tubos e tal, vou cumplir 40 anos tranquilamente, bueno, non nos sabemos a certo, pero bueno, unos 30 anos poñamos entón- por por unha cifra, non? <coughs> Eso fíxose no seu día, sin consentimento de sin un, sin un acordo da veciñanza foi un acordo bastante eh, secreto, op opaco, ¿no? opaco entre entre o concello eh, e certas persoas que estaban aquí na aldea. Sí. Certas persoas que dominaban, digamos, o tema dos montes, que dominaban o tema de que si un era pedáneo, que si outro estaba nos montes, que si tal. Bueno, construíuse a presa. Eso xa foi hai moito tempo. Bueno, a hidroeléctrica. A hidroeléctrica, a hidroeléctrica. Estaba, sí, é verdade, é verdade, a hidroeléctrica. Construís a hidroeléctrica, a presa de, de dos anos, pois pues eso. Uh, é de pedra, é de pedra, unha pedra moi bonita. Porque mi abuelo ayudou a hacer el paredón sí. de piedra é que esa presa. É de pedra, non é nin hormigón ni nada, é unha pedra hecho... moi grande de pedra, moi bonita, que, que se si non fora por o tubo ese por, porque destrozaron toda destrozaron toda a marxe do río cando fixeron as voladuras para meter o, o tubo. Sí. Había pedras que, que agora parecen penedos porque lles creceu o musgo despois de 30 anos, parecen penedos que estaban sempre ali, pero eran pedra pedra eh, blanca reventada, non sei se vos acordades sí, daquelas sí, imaxes, sí, sí, sí, sí. o sea, reventaron toda a beira do río, que xa non se podía ir ali nin, nin a bañar, nin nada, aquelo era un, un desastre, bueno, ibas igual. A nosotros bueno. nos vendieron la moto porque nosotros éramos pequeños, veníamos aquí de vacaciones, íbamos a la presa a bañarnos, que siempre estaba todos los veranos llenas de agua, y resulta que para ir a la presa no había camino, no había carretera, no había nada, tenías que ir por los penedos, por el monte, bajando. Entonces nos dicen, vale, le van a meter un tubo porque van la van a, eh, a, explotar para generar electricidad y qué bien que nos van a hacer una carretera para bajar a la presa. Entonces ya podemos ir con las bicis, con las motos, con las coches, que al final lo que hicieron fue un camino de cabras, que está todo deshecho cada vez que llueve, o sea, una mierda, hablando mal y pronto, y empezaron a explotarla pero opacamente, como dice sí, Miguel. Aquí, aquí non ya... hai a, a, eh, aldea nunca recibiu absolutamente nada. Algún es, o sea, sí, pero non se sabe. Que... Como cousas que faladurías, o sea, pero bueno. Que fueron, foron como sí, un trato hubo, entre 4 ou 5 co alcalde do momento. Hubo casas que se construyeron, así sí. muy boas, así por así de época, repente, pero bueno, tal, nunca pero, se supo. Pero nada máis, nada máis. O sea, non, non se soubo, digamos, a ciencia certa que, que aconteceu aí. O caso que nos, que, que nos o caso presente actual. O caso presente actual é que esa presa eh, por aproveitamento eléctrico moitos anos xa levan vaciado eh, comete, verán cometendo un atentado ecolóxico como que cometeron este ano que iremos despois a vela, achegarémonos ata ali e veredes que están centos, sino miles de peixes mortos, outros morrendo, o sea, aquilo é dantesco. O sea, sí. é dantesco. Eh, E fixeron iso por enésima vez, como levan facendo xa durante non sei cantos anos, houve uns anos que non o fixeron, un par deles, tres que, que dixeron eu, que non iban facer. Sí, no, pero que vos non te, perdón que che corte, que non teño constancia 100%, pero creo que como que se decía, non se rumoreaba por aí que era como que xa non se podía vaciar por o tentado ecolóxico e por o risco de incendios habían como recomendado que non se fixera no verán, que puideran, puideran como sacar auga pero como pouco a pouco por os tubos e que non se vai alegrar do todo por o risco que nos temos aquí e aparte por o atentado ecolóxico que supón isto cada ano. mínimos. Claro, e para os peixes e a biodiversidade. Isto é o que se dice que non sei se si isto xa digo, eu eh, falo por falar porque non sei se si é realmente certo, non. Eso é o que claro, que non se podía facer totalmente, totalmente valeirala, non? pero é verdade que o que dices ti no que se puxeron unhas fotos nas redes e tal e esas fotos sorprendentemente desapareceron, borráronas. No, e entonces como que eh, bueno, así algunha xente do povo e non, así como a xente máis nova, se falou de eso, que, que se habían borrado, curiosamente, e tal, e... No. bueno, eso... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eso é outra cousa. Sí. E se volveron a subir. E meu pai conduce drones E entonces claro. aí sí que fixe un vídeo E recibiu, cando subiu o, o vídeo así de denuncia, recibiu amenazas desde un perfil, porque é verdade que meu pai ten todos os permisos, carnés e todo o dron, pero bueno, que aí eh, lle ca lei de que non podía como sobrevoar unha claro. presa, tal. Bueno, meu pai, porque non, había certas cousas que decían que, que, que sabíamos que sí que as cumpría, pero outras non estábamos seguros, entonces el por amenazas de que o iban a denunciar tal por parte supostamente da empresa desde un perfil, eh? E, e bo borraron, no? E despois é verdade que descubrimos que ese perfil cando alguén desde o, desde a comunidade de Montes puxose en contacto con ese perfil e lle dixo que o que estaban facendo era era pois denunciable, con multas moi altas e tal, o perfil eh, desapareceu e borrouse o perfil, no? E esa persoa que supostamente había amenazado o meu pai e tal, esvaneceuse, non se sabía ben quen era ese era un perfil. Fantasma, claro, entonces, claro, no, no, a ver, parecía como típico rollo mafias que, que contratan ou, ou bueno, ou desde a empresa e tal para amenazar e bueno, obviamente, pois pues, meu pai pues, a ver, nos, de que, non te... de que empresa estamos falando, se si se pode decir? Eh, eh, eh a empresa é... Eh, non, non é Endesa, non é Endesa. Non, no, a, a perfil cando o buscamos era Endesa, desde... Ni Endesa, ni Iberdrola, eh, non sei que Flow, algo así, pero non... non che... España. Eh. Non o sei, pero o caso... Green Power España, sí. que yo vale. non lo sí. oído en mi vida. Eu non sei, pero me país... Ese é o nombre que... da empresa, realmente. Yo, bueno, e que o chocante é que a presa, a presa, tiña máis de 60 anos en propiedade do povo, é dicir, eles non, en ningún momento tiñan que ir aí facer eso porque xa era propiedade do povo. É dicir, se si tú tes unha unha estrutura eh, abandonada e todo o rollo, cando pasan 50 anos entra en propiedade do povo. Non sei como fixeron para que Bueno, pero igual non cumpliu os anos se, se, tampouco. Sí, tiña máis de no 50 sé. anos. No, digo os anos do contrato, que por sí. exemplo, que estaba dicendo que ao final eh, empezaron que a, a explotar despois dos 50 anos. Eso no, que, que non termine, que me digo que meu pai sí que é verdade que cando estuvo aí Codrón e tal, estaban os traballadores, bueno, pois en contacto coa xente da, da hidroeléctrica, e lle pediu, les, lle solicitou os permisos, non? e enseñaron os permisos. Tiñan permisos da xunta, tiñan todo en regla aparentemente e meu pai solicitou unha copia e eles dixeronlle que eh, enseñaronlle todo, eh? e eles decían que eles tiñan todos os permisos e que estaba totalmente en regla todo o que estaban facendo, pero que non lle podían pasar unha copia por o tema do, da protección de datos. Sí. Claro, obviamente, a ver, obviamente agora con da protección de datos é verdade, porque a unha persoa random non lle poden dar un documento onde haya datos. Bueno, eso é o que, claro, meu pai é unha persoa pois unha persoa de 60 e pico anos do rural que tampouco ten uns coñecementos de legislación como para poder decir, pois mira, eh, me la juego, no, porque obviamente pois meu pai pois non. E entonces, bueno, meu pai veu viu esos papeles e tal, non sei que. E aí quedou a cousa, meu pai, obviamente, meu pai con medo pois borrou o vídeo. Claro, obviamente, porque ao final están tamén amenazando, non sabes desde quen. E claro, descoñecíamos si esa parte de sobrevoar sí, sí, unha eu... presa sin permiso da empresa, eu, con, eu non sei. Eu comprobei iso, claro. estive mirando o que decía que, a lei claro, respecto diso. Que igual o que cometeu foi ilegal, claro, que pode ser. está prohibido sobrevoar certas zonas. Claro, e parece ser no que, que eh, hai eh, lugares de explotación hidroeléctrica claro. ou presas ou tal que teñen que teñen digamos un esa protección. Si esta o ten ou non, pois pues era meterse, sensa era meterse eh, oh, legal, en, eh, foi. Sensa legal ou claro, ilegal. O que pasou, porque eso eso, pasó, eso de menos, o fin, o fin de contas, o que pasou foi que vaciaron a presa eh, unha vez máis que está morrendo ali os peixes e que non había auga para extinción de incendios. E que non auga. E que non, pero este incendio, este incendio que nace onde naceu, este incendio nace onde naceu. A presa era un lugar clave. Era un lugar clave. Era o lugar clave para a extinción do, do, do segundo incendio, o terceiro, ou non sei que posto vai, ou en que posto quedou, do incendio máis grande da Galiza deste ano e, e, e da historia e da historia da Galiza. O segundo eh, máis grande, despois de Chandresa de que. O sea, eh, eh, poido se ter evitado probablemente co si non se tivera vaciado. si houbera medios tamén, esa porque nós estamos un helipuerto que paga o Ayuntamiento do Imbra, que son máis bonito. Pero estaban desbordados, xa. Eh, pero mellor, e que non veo un avión hasta pero, dentro de dúas horas e media. Entonces, no... para que pagamos un helipuerto? Pero porque había moitos me... focos. Si realmente... Claro, no, sí, no, pero, mellor non pero, a pero mellor se veñen dous avións, cando empezou o foco, pois pues, podía separar este. Porque estaban... Eh, realmente outros que xa estaban, estaban extendidos... Arriba, estaban... No, claro, é que a veces a mellor hai que priorizar. Pero non pensaste... E a veces, no, e a veces o que digo, a, home, a presa é fundamental, está claro. Claro, claro e con mellor se a presa pero, tibera auga, pero, o, helico, o helicóptero excusa, podería ter planificado, perfecta, vamos a ir decir, a auga e eh, apagar. Como cuando menos caudal ten, vaciámola un pouquiño e limpiamos a presa. Moi ben. É dicir, hasta aí chegamos, limpiamos a presa. E eh, non a podo limpiar en setembro. É dicir, eh, non a podo limpiar en setembro. Digo eu, e eh, non facer o daño ecológico que fixeron que deixaron os peixes todos bueno, arriba. To, antiguamente, antiguamente, a pre, antiguamente a presa vacía, a, limpiaba a xente do povo. E eh, chegábase, vaciábase desde abaixo. Abaixo ten un paredón, con un túnel, abrías unha compuerta, vaciábase o, o, os peixes e os peixes baixaban para baixo. E quedaban moitos arriba, que despois iba a xente e collías os peixes para consumo, para comelos. Porque había moita cantidade e todo rollo, pero non se vía un peixe casi morto non se vía un peixe morto. As, os peixes que baixaban para baixo creaban un ecosistema porque as troitas baixaban, vían subir e todo rollo. O, unha troita se deixas quieta nun charco morre directamente, que é o que está pasando agora. Que os peixes eh, teñen tan pouca auga, e son tantos, que non hai oxígeno peles. A parte, a, a, non lle axuda que ardeu todo ao lado do río. entonces pois pues, aí o, o daño que están facendo é bestial. Claro, e outra das cousas, por exemplo, que hai, eh, pois pues mira, que dices, no? Vamos a ver, arde todo o monte e desde parte do Concello, por exemplo, non tras un equipo, jolín, pois para preocuparte dos montes, dos animales que puideron quedar, eh, que se tuvo que organizar a xente para pôr puntos de auga ou puntos de comida, eh, como que pedindo voluntarios, como que hubo un grupo de veterinarios de se si encontras un animal ferido, tal, o sea, por parte do concello mismo, ¿no? De decir, pois pues mira, temos este persoal ou estes voluntarios que eu organizo e vou por os montes porque ardeu todo menos o, o Imbra que a parte de abaixo e toda da, do valle, o sea, a parte de abaixo do valle, toda a montaña ardeu. Sabes, aí, aquí temos unha riqueza brutal de, de fauna. Sabes, eu iba a camiñar cos cas e xa che digo, e encontrabas pois un zorro, bueno, un zorro, jabalíse, e, incluso corzos, cervos, o que sea. O sea, nada, eu aquí eu fun a por algún punto de auga e algún punto de comida, pero bueno, eu tampouco teño un conocemento, chamamos a un número que, que sí que poñen por parte dunha asociación que che orientaban un pouco, pero nin teño medios, nin teño conocemento, nin teño nada. Eu só simplemente son unha persoa aquí do povo. E aquí, xa che digo, había unha riqueza brutal. E entonces todos os animais, nada, sea, xa non é que xa non te preocupes por as persoas, porque ao final aquí somos naide, pero simple, e por a, por a zona, por o teu monte, por o teu lugar, que ao final moita cidade, moito tal, pero isto tamén sustenta Galicia, obviamente. É que é un parte, unha parte moi importante para todo e para as cidades, que ao final si todo é cemento e, e o rural desaparece, ou a vida desaparece, que non somos conscientes de que a natureza tamén nos dá vida. Claro, noutros lugares eh, por exemplo, alcaldes e alcaldesas puxéronse eh, cos seus veciños en primeira línea a apagar o lume, pois temos outro día que alcaldesa de Páramo de Sil, que estivo ali, eh, non, pois, eh, dende o minuto un, ali e tal, polo que contades aquí non foi o mesmo. No, aquí a alcaldesa iba con chofer e todo. Sí, era increíble, eu, con chofer. o único medio que vin, eh? eh sí, sí. O único medio que vin foi o coche coche que vin. dúas veces o povo, pero con chofer. Eh, por foi alá, cando llordeu o seu concellal ali en Casa dos Montes, dixen que se puxou a pagar, increíble. É dicir, a alcaldesa de aquí é outro nivel. É que eh, ten dedicación 24 horas, claro. Eu tamén dedico 24 horas e gano 4.000 ou 5.000 euros, pero... Pequeno non vin nada, e non, non vexo que este dando a cara por o que pasou, porque tiña que ser a primeira que deu a cara, non? simplemente pixaron un comunicado que o día 29 mandaron ya a empresa a susdicha ega a que non desbrozara máis, pero por que estaban desbrozando? É que, é que o que da cuestión é eso, por que estaban desbrozando? Porque eh, eu cheguei, cheguei a ter información que eles estaban firmando os partes dese traballador. Entonces, claro, cando tes esa información, Que pasa? Que hai unha investigación por medio, tampouco podes meterte moi a cheo, porque cando hai jueces aí e tal, podes ir tú por diante, sabes? Pero... Porque estaban desbrozando e por que non había o presa? Sí, é porque non levaban os EPIs, un moto, unha motobomba. Te... Mira, a motobomba foi, eh, que casualidade, que é que todo se entrelaza, porque a motobomba era dos tres chavales. Iba un capataz e dos chavales Pero eso era un coche, o carro Era un coche bomba que comprou o ayuntamiento do Imbra. Un pequeno? Sí, un coche bomba. Pensei que era un coche. No, un coche bomba. Oye, que unha picá, pero que leva unha bomba e todo o rollo. E Esos rapaces marcharon ali vendidos da vida. É dicir, eran volunt... mostráronse voluntarios, pero tamén marcharon ali e por o que oín eu foron sin protección de EPIs, porque chegaron e colleron o básico, largaron ali, non levaban nin o uniforme, tal, cando o primeiro é ir á zona cera, poñerte uniforme, os EPIs, e pois vas. E pois a actuación xa, eso xa é tamén a título personal, pero bueno. Pero é como mandarlo, mandalos á guillotina, é dicir, si, si, tú non tes esa información que che dan, é dicir, chegas a un punto, nin colles un uniforme, vas a pagar un lume, sin os EPIs estás vendido. É dicir, xa nós os do povos apagamos como medianamente poidemos e tal, pero bueno, dentro da precaución dos do povo intentábamos uns cuidar de outros, é dicir, eh, non entres aí, ten cuidado, mira para atrás, eh, agrupaos, miran de para atrás. E non sabemos eh, tampouco, eh, eh, final. Pero bueno, eh, non nos fixamos no, tan mal. Bueno, é verdade, a verdade. Non <laughs> nos fixamos tan mal, é dicir, que non... Podemos por lo currículo, xa bombeiros. Un es, como digo, eu como digo agora, un es somos máis jabalís que outros, na hora de movernos polo monte, pois pues, é por tamén por donde te criaches, como te criaches e todo o rollo de outros menos. É dicir, cada un cada un chega hasta o punto que el sabe ou cree. E ainda a veces estás arriesgando a tua vida e non o sabes. Eu ainda teño queimaduras nos brazos e todo o rollo, pero bueno. É dicir, que cada un apontou o seu granito de arena. O mellor había xente que non se implicaba tanta, pero tiña ideas. E o importante tamén a veces nestas circunstancias ter ideas. Non é só apagar lume, non? Por exemplo, houve xente que vaciou os contenedores da basura, encheronos de auga, sí. desplazábanos, eh, houve xente que aportou ideas moi boas, é dicir, que a min ao mellor non se me ocurría nese momento. E agora, porque un outro problema moi grave despois dos lumes son as riadas, cando ah, chega a choiva. Esa claro. é outra, esa é o que Como... estamos temendo todos. A ver, as riadas antiguamente era moi fácil, é dicir, aquí a xente iba, eh, cando ardían os piñeiros, os piñeiros, eh, a xente iba e collía os piñeiros. Usábase moito o piñeiro para queimar o aguardiente facer o oruxo e todo o rollo. Entón, antiguamente, o que facía xente, iba ás, zonas que son moi ladeadas, que teñen moito, moito taluz, como se dice, e cortaba ramas e poñase en vertical, porque eso fai unha corriente que cando baixa a cilsa, colle como unha barrera e queda a cilsa toda atrapada aí. Entonces, eso ahora mesmo xa está prohibido, é dicir, ahora o que exigen é cando tú vas a cortar árboles no monte, exigen un desbroce total, tens que pasar trituradoras, é dicir, eso ten que dar todo triturado. Sí. Eu xe estuve escoitando nos medios que dice que van facer barreira natural, que será eso, cortar árbores, poñelos en cruzado para que baixe tal. Mentras chova pouco non hai ningún problema. O problema é cando chova moito. E van facer cando? Porque pode chover agora. Claro, que agora pode vir en calquera sí, momento, as sí, choves, bueno, cada outoño. Están falando de que previsiblemente o domingo pode chover, ou o sábado. E eh, pode chover bastante fuerte, por o que están dicindo entonces o que están falando é que van intentar facer barreiras naturales e palla porque a palla fai como unha alpaca a, a auga entra moi lenta entra na, na, na cilsa e non fai a corriente sin embargo, se entra auga directa na cilsa fai corrientes de auga poden ser moi potentes porque ahora mismo hai ladeiras que con non ter vegetación eh, eh, podese crear eh, sí. pues, estampidas de terra para baixo e, eh, bueno, pode ser liar parda, si ven a chover forte. E sería xa outra desgracia máis, que non esperemos que non. Bueno. Unha desgracia global, porque Outra desgracia máis a, as que temos xa. Claro, é que agora decir... o problema é ese, agora o problema é que todas as persoas que temos os pozos, que, que ao final bebemos da auga de ou ou os animales, no? E, e porque nós, por exemplo, neste caso non temos animais, pero aquí xente ten os seus rebaños de ovellas ou pero quero decir que pasten que, que agora, bueno, cando salga a erva e eso, pois pues, moi ben, pero ao final todas as augas, no, para regar pois, pues, as hortas ou para regar, todo vai se contaminar ahora un montón. Entonces eso ahora tamén é un problema añadido, que todo o mundo fala do lume in situ, pero ahora tamén nos enfrentamos a unha problemática moi grave, porque a auga ao final é vida, e se non temos auga, é un problemón. Bueno, ou contaminada, porque eso ahora que quen vai a facer esos análisis de aguas, van a controlalo, van a protexer a población de si estás bebendo contaminado, eso vai ter que ser a, as por propias persoas e a título individual gastar os cartos e empezar a analizar, non sei que, e ver o que podemos beber tal. Vai nos a protexer a administración de eso? Vai facer algún medio? Ou incluso agora, que está todo queimado, que agora, agora sí que sería o momento, despois da trasella, xa póndonos en plan de decir, bueno, pois pues a ver, xa ardeu todo. Ahora ven os camiños, como dixen antes, ahora que se queimou toda a maleza e todo que está sucio, ahora é o momento de facer unhas prácticas e manter o monte como ten que ser. Vais a facer eso. Que sorte, canta sabiduría escoitando esta linda conversa que gravamos nas chas en Oimbra. Grazas, Toni, Sergio, Miguel Anxo, Xavier Ibea. Que lindo escoitar a historia, que lindo sentir como a maioría da xente que entrevistamos era do lugar, marchou facer a súa vida fora e despois voltou as raigañas, as raíces da súa terra para conservar o seu patrimonio e a memoria da súa xente. Canto amor, canta loita polo seu Esta xente que escoitamos, a maioría quedaron, outros marcharon A realidade emocional de cada un é diversa Mas eu quedome cos, con, falando con Xavier 40 horas sin dormir Loitando contra lume na aldea das chás con 5 kilos que nos dixo que perdera nestes primeiros días do lume e gracias a elas a aldea das chas está viva e pudemos estar aí como radio e como xente que fomos co audiovisual e disfrutalo. Mil grazas. logo desta conversa na finca da Casa de Bea, eh, rematamos esta conversa que acabaste de escoitar e quixemos ir in situ a ver o territorio, subir a parte alta da aldea, que nos comentaran como veo o foco, como empezou, se falaron moi ben, unha chispa dunha desbrozadora, por quen contratada, tamén o falaron, xa está todo dito, mas tivemos pois digamos outros dos momentos álgidos deste días que foi ir a ver a famosa o famoso encoro das chás. coro, que como elas contan, valeiraron uns días antes, valeiraron totalmente, totalmente. A imaxen que nos encontramos cando fomos foi totalmente dantesca. Lembrame moito a imaxe do vertedoiro de Valdeorras, eh, digamos que eh, das imaxes mandantescas que hai en Coro Valeiro en época de incendios centos, miles de troitas mortas nese encoro que podía haber servido para apagar os lumes e sobre todo para manter a biodiversidade deste río Estamos falando de miles de troitas mortas, un atentado ecolóxico do que facemos responsables administracións e a empresa que custodia este encoro. E sin nada máis dou paso ao audio que gravamos no encoro comentándonos a xente das chás, que río se trata e demais. Non sei en que lugar nos topamos, que río... Está o río Búbal. O río eh, Búbal. E a presa das chás. E as presas das chás. Sí. E esta é a que vaciaron un día, dous antes de que fora... No, supostamente eh, co caudal que tiña de vaciarona unha semana antes, pero vaciarona para pa eso, pa, pa, pa facer a limpieza. Vale, que, que podían esperar hasta setiembre, creo eu. Porque senón, eh, o daño que fixeron, home, como ves, os peixes están todos mortos aí, eh, e agora non se ve porque non ten a charca, tuvera a charca, aquí debía haber peixes enormes. Porque agora queda, mira, ali ves algún grande. Mm Pero claro, eh, estos aquí que non entraron porque aquí seguramente non podían entrar que se enterraban. comprobar. Bueno, pois pues agora mesmo estamos aquí na presa das Chas, totalmente desecada, hai mm, cinco días, dez, había unha charquiña mm, onde estaban morrendo todos os peixes, agora xa están mortos todos, eh, Daquela había moitos máis, non sei que fixeron con eles, deberon recollelos e metelos en algún sitio, leválos para algún sitio. E hai aquí unha máquina, dúas mm, outras dúas máquinas de de, de non sei de que son isto, unha retroexcavadora ou algo así, aquí no medio, como facendo que, que falla algo. Estamos en horario laboral, é mércores, aquí non está traballando ninguén, pero pero parece que están cunha boa excusa, non? Como Temos aí tres aparellos, pomos unha cinta e, e semella que estamos traballando. E así poden excusar que valeiraron este encoro para por, tar por tarefas de mantemento que di que o que que o calegaban, tarefas de mantemento. Tarefas de mantemento non non é nin pode ser porque xa o fixeron outros anos sin tarefas de mantemento e non é a primeira vez que acontece isto había uns anos que non acontecía, non sei se dous, tres ou cantos, pero había uns anos que non o facían e este ano fixeron un xusto e escadrou os incendios. E agora pois están están pois facendo isto. Bueno, a lógica de valiralo sabemos cal é realmente. Eh, que, producción eléctrica de exactamente favorecer o suba dos precios da, da electricidade. Sí, e facendo unha presión a baixa. Efectivamente, e a eléctrica que temos aquí que que, nos, que falábamos antes, que nos meteron no seu día, que que bueno, que aí está, aí está facendo facendo caixa. E máis alá de, de que a auga que se podía estar nos incendios estuvo atentado ecolóxico con centos e miles de peixes mortos. Pero moitos. Isto é unha extinción masiva. Pero moitos. fomos testigos desta extinción masiva, deste atentado dunha filial da eléctrica Enel, italiana, con nomes e apelidos. Que no río remonta unhas arriba de sobar Estou unha vasta fraga que non arde Con lume intencionado do cobarde Que non respeita a vida dos demais Na alegre triste imaxe borrallenta Dos fumes desas fábricas cheirentas Non podo ni vivir e perdo a paz Estou no delicado paxariño Que leva unha bicada pro seu niño Mas tamén fomos testigos da dignidade da xente que habita o rural do noso país. Fomos testigos de como a frondosas fixeron de cortalumes naturais nesta vaga tan increíble e que esperemos nunca voltar a vivir de incendios. Vímolo como xente que fixo miles de kilómetros nuns días para darlle voz a toda esta xente fermosa que fala e que falará. insectos espertar Estou no frío inverno, na xiada No vento que reseca na riada Na neve cando a terra fai ranquear. Estou na parda tarde do outono Coberta de mil follas que se endono petróleo que nos deixas en Gaibón. E sentímonos orgullosas de ser parte de vos, ser parte deste país. Sentímonos orgullosas de que nos abrira esas portas das vosas vidas, das vosas casas, dos vosos bosques e iso é o mensaxe que queremos transmitir xa cando vamos chegando ao final deste programa, el segundo programa que o bosque sigue vivo, que a xente sigue viva, que non van a poder con nós. que E con este mensaxe de que seguimos vivas, un último audio das chas con Bea que nos fala da importancia da frondosa no incendio. Eh, notase, sí. Frondosas, notase que sí, sí. É, é, é onde se para o lume realmente. Sí, de feito aquí para baixo que, aquí, bueno, é o meu bosque, como digo eu, que me encanta, hai trociños que non arderon porque eran eh, árbores autóctonas e si sí que se queimaban o, a mm, parte no, da baixo porque ao final si sí que está erva se e eso non arde tan potente como pal. Nestes momentos, nestes momentos, por todos os montes ao redor da miña casa, leva, hai 50 60 anos de políticas forestais. Sí. Na Veiga non se fixo nada. Non se fixo nada. No, na, Veiga. na Veiga, na Veiga, nestes momentos é toda a Veiga do Támega é un paraíso todo cheo de árboles autóctonas, todo cheo de tal. Ves a veiga dende a miña casa e parece unha postal. E todos os montes están é que non non hai nada que non ardera dúas ou tres veces nos últimos 40 anos. Xa. Todo eh, piñeiro. Todo está xa, o chan, o chan es, eh, escorrentouse a terra, está todo en pedra, e todo tal, todos os montes de 50 anos de políticas forestais. En a Veiga está todo que parece un, un paraíso. E este o mensaxe. As frondosas, o bosque nativo e o futuro, pasado, presente e futuro do noso país. imos deixar o noso futuro en mans de transnacionais e de mafias e sicarias políticas que só buscan un beneficio económico que non entendemos. Os cartos non se comen. non nos van a roubar o futuro, non dimos deixar roubar o futuro. Xa falamos deses mapas dos incendios similares aos mapas que temos tamén da minería. Se queredes podemos nombrar tamén os mapas dos incendios do macizo central de Ourense e do Bierzo os 31 parque eólicos que están programadas neses mismos lugares onde ardeu o lume. Mas o que hoxe queremos deixar ben claro é que só o povo salva o povo e mentre sigamos habitando o rural estas mafias e estas sicarias das mafias das industrias estas entramado político que non son máis que sicarios non os imos deixar pasar eso son as horas de audios que recollimos e compartimos con vos con toda a humildade a xente que viaxa sentindo o territorio, o mensaxe claro que queremos deixar hoxe e que non. Vivimos e habitamos e seguiremos habitando como facían as nosas aboas o noso rural. isto non é un duelo das películas do oeste, los buenos contra los malos, los indios contra os vaqueiros. Isto é un sentimento, un corazón da xente que habita, un latesear da xente que non quiso deixar arder as súas aldeas, que denuncia o abandono, non? Simplemente damoslle voz e un gusto compartir con todas vós e darlle outra vez mi grazas a toda esta xente que habita o noso universo rural galego e do mundo inteiro. Música Comezamos este viaxe onde hoxe estamos grabando na comarca do Alto Sil, do Bierzo. Viaxamos a Valdeorras, continuamos por Oimbra, Macizo Central, Caurel, onde sin sabelo comenzara este viaxe contra os lumes al ano ano 2022, cando fóramos a gravar inda afumeando Caurel en xullo do 2022 a xente daquela época que facíamos o programa Ardentía en Radio Roncudo. Confiamos en non voltar a ter que gravar programas sobre a destrucción do territorio, mas aí estaremos. Nunca imagináramos despois do Caurel o incendio máis grande histórico da época, máis de 13.000 hectáreas, estar falando do que os estamos falando, máis de 150.000 hectáreas na Galiza, máis de 80.000 hectáreas en León. xa dicen que este era un programa colectivo no que participou moita xente, eh, innumerable. Creo, sóame, que somos 27 persoas. E xusto hoxe chegou nos un último audio dunha boa amiga, Nuria, que habita en Extremadura, en Herbás, que tamén habitou aquí no territorio da montaña de Lugo, e para nos é moi especial a Reboz, porque non, nós cando falamos dos lumes, falamos dos lumes en todo o universo rural. aquí estamos e aquí estaremos sempre para dar voz a xente que protexe o territorio. Primeiro dar as gracias á amiga Cuca de Lugo que nos conseguiu este contacto e sobre todo a amiga Nuria que nos vai a falar da realidade que sufriu un lugar único e especial como é a Serra Norte de Extremadura e toda a súa rexión. Mil gracias e sin nada máis doulle paso a Nuria. Pois pues este verano en Extremadura hemos sufrido la peor oleada de incendios en décadas. Se han quemado miles de hectáreas, muchas de ellas en espacios de altísimo valor ecológico. Y uno de los más devastadores lo hemos sufrido en el norte, el conocido como incendio de Jarilla, que ha afectado al Valle del Jerte y al Valle del Ambrós. Eh, comenzó el 12 de agosto durante una tormenta seca y fue un rayo, la chispa, digamos, pero las condiciones del monte pues hicieron el resto, ¿no? Hacía un calor extremo, una humedad crítica tras meses sin llover y unos medios de extinción desbordados por la simultaneidad de incendios en toda la región, ¿no? En toda la región y en todo el estado. El resultado fueron 17.400 hectáreas arrasadas. Pues ha sido el mayor incendio registrado históricamente en Extremadura, con un perímetro de 170 kilómetros. Y bueno, hubo evacuaciones y confinamientos en varios pueblos el fuego mostró un comportamiento de sexta generación eh, en ciertos momentos, fue muy difícil de controlar, estuvo 12 días ardiendo y en gran parte pues solo se pudo frenar con fuego técnico. El impacto ecológico ha sido enorme. Ardieron robledales, ha ardido parte de Castañar, eh, han ardido árboles singulares, ¿no? robles y castaños centenarios, alguno de hasta 700 años. Y también un abedular, que era una de las últimas representaciones de esta especie en Extremadura, que pues, teníamos ejemplares de casi 200 años. Árboles que son historia viva del valle. El castañar de herbas pues, conocido además como el castañar gallego, que es una joya ecológica que tenemos, ha sobrevivido en su mayoría al estar en cotas más bajas. Digamos que se sacrificó la parte alta del valle para salvar un poco la de abajo, a base, como decía, de fuego técnico. En fauna, el incendio ha supuesto la pérdida de territorios de tres parejas de abejero europeo, que es una especie muy escasa en Extremadura, además de águilas reales, milanos reales, varias águilas calzadas. Y bueno, más allá de la de las rapaces, pues miles de animales murieron quemados o asfixiados. Y los que han sobrevivido eh, se han quedado sin refugio, sin alimento, sin agua. Y mientras aquí, en el norte de Extremadura, nos quemábamos, había muchos más incendios en el resto de la región. Y otro de los más terribles, pues que nos muestra la otra cara de la moneda, ha sido el de Aliseda, está en la Sierra de San Pedro. Aquí el fuego no fue provocado por un rayo, sino por la mano de un cazador. Más de 4.000 hectáreas ardieron en uno de los espacios más valiosos para las rapaces de toda Europa. La propia Junta de Extremadura ha reconocido que detrás había intereses cinegéticos. Se calcula aquí la pérdida de unos 60 nidos de buitre negro, algunos con pollos, además de nidos de águila imperial, alimoche, cigüeña negra, y bueno, pues una vez más el fuego al servicio de la caza. Otros municipios que han sufrido mucho también han sido Llerena, con más de 5.000 hectáreas arrasadas, Burguillos del Cerro y un largo etcétera. ¿no? La pregunta ahora es, pues, ¿qué hacemos con esto? Porque las soluciones fáciles se repiten ahora como si fueran un mantra, ¿no? Y se oye en todos los pueblos, pues alude a la receta mágica de más cabras o hablar de limpieza del monte haciéndonos equiparar el matorral a una basura, ¿no? Es, mm, pues eso es terriblemente simplista. No podemos serlo a la hora de abordar este problema tan complejo y necesitamos, creo que, cambiar un poco el registro. Eh, necesitamos biodiversidad, necesitamos que los suelos estén protegidos por sotobosque, porque retiene humedad, porque protege el suelo. Y la realidad es que la práctica totalidad de los incendios en España tienen un origen humano ya sea por negligencias, como quemas mal hechas, intereses o intereses económicos, ¿no? Ligados a ganadería, a caza. Eh, seguir tolerando estas prácticas y disfrazándolas de tradición o de gestión, pues parece que es solo alimentar más la crisis. Eh, Jarilla, este incendio, pues nos vuelve a mostrar que un rayo basta para devastar, para mm, devastar un territorio, ¿no? Para desatar un monstruo si no se está preparado. Pero Ariseda nos recuerda que el fuego en muchísimas ocasiones es un arma de intereses económicos privados que acaba con la biodiversidad y con el común de todos. Si seguimos respondiendo con parches o con tópicos, el próximo incendio ya está escrito. Y en este mm, lo que ha ardido pues, son siglos de memoria y generaciones de fauna. Miña nai que me pariches en Catarra me botaches Miña nai que me pariches en Catarra me botaches Entre toxos e casigues Que todiño me esmiñaches Entre toxos e casigues E xa imos casi rematando estes dos programas dedicados ao lume E quero facer memoria e recordar algo que escribía un biólogo compostelán, Javier Guitián, en 2017 en un artigo de prensa Trataron de colarnos que as plantacións de piñeiros son bosques e denuncia que as plantacións nada tenen que ver con os bosques, son cultivos de especies leñosas e así deben ser tratados. centrais térmicas Deste mesmo xeito expresábase Manuel Oliveira, bombeiro portugués, autor do blogue Fogos Florestais, e asinalaba a verdadeira causa deste tipo de lumes convectivos ou de combustible. O problema ten a ver con as plantacións de árbores a eito que dan lugar a grandes masas de territorio onde estas árbores, con a mesma idade, acadan a mesma altura, o mesmo tamaño, densidade e disponibilidade, e onde o fogo atopa un combustible todo moito igual, e iso fai con que este tipo de incendios sexan os máis complexos e exixentes no control e extinción, pois a elevada cuantidade de combustible disponible para arder pode producir a libertación dunha imensa cantidade de enerxía e calor, con propagación por proyeccións. As piñas, cando arden, son perfectos proxectís de lume. E novos focos secundarios en varias direccións, ventos erráticos e intensos, remoiños de fogo, radiación moito elevada, os seso incendios que consumirán elevadas áreas forestais debido a períodos de seca, e episodios meteorolóxicos extremos. Xa mudala despedida cunha turuxo de berra Xa mudala despedida cunha turuxo de berra Que tamén na foliada Hai que coidar esta terra Que tamén na foliada Hai que coidar esta terra Ai la la la, ai la la la, la la la As partículas tóxicas que se producen cando hai un lume viaxan centos de quilómetros. Están compostas por benzopirenos e por retenos. Estos elementos e eh, complican enfermedades cardiovasculares, mentales ou respiratorias. Isto nunca se vai a ter en cuenta nin se vai a relacionar cos lumes, igual que tampouco se relaciona a, a problemática que pode ter as fábricas como Alcoa con problemas de cancro. E eh, isto nunca o van a, a sacar á luz. agora sí, xa estamos na parte final desta intensa tarde de grabación en directo dendo Alto Sil dese programa sobre os lumes, pero sobre todo sobre o amor da xente, o territorio, o amor da xente que habita no rural. Quedan moitas cousas que falar, pero xa vamos a chegar casi ás 5 horas en directo. Simplemente nomear un par de cousiñas e a partir de aí micros abertos para seguir a debatir. datos que falan por sí solo. Omega Real Estate SL solicitou permiso para realizar prospección de litio en Berín, Vilar de Vos, Oimbra, Laza Sarreus, según o DOGA de 2 de xuño de 2024. Curiosamente, a zona cardeu en todo o macizo central neste ano. Despois, a lei de montes en teoría terra queimada non pode sufrir cambios de uso, máis sempre feita lei, feita trampa. Artículo 50, lei de montes, que houbera un proxecto pendente de, de aprobación para facer ou cambio de uso de edificación. Casualmente presentamos proxectos un ano antes e arde todo. Seguimos con datos que todas podedes observar. A Xunta de Galicia, a nosa, con carto público pagado, no seu presuposto antiincendios, leva, creo que son desde 2018, motando catro partidas neste último ano de 1,3 millóns de euros dentro do presuposto de contraincendios para pensa a fin, é dicir, os catro grandes periódicos galegos que non penso nin novear. Dentro do presuposto antiincendios da Xunta está pagando dende 2018 este ano 2025 1,3 millóns de euros para calar a estes medios que son totalmente cómplices e responsables do que estamos a vivir. E iso por non falar da mafia que consigue concursos públicos para extinguir os incendios. En 2017 publicábase no portal CTXT un artigo de Daniel Toledo que decía que unha investigación judicial revelaba que na España e Portugal existe unha mafia empresarial que ha conseguido 250 millóns de euros públicos amañando concursos de extinción. Eso en as últimas dúas décadas, o sea, desde 1997. Y, lo que se debía dedicar a prevención, pues se, de, casi a extinción privada. Con lo cual, pues los bosques así queimados son también un negocio para el capital. Mírate por dónde. e podíamos seguir con moitas máis cousas que podedes todas ver estes días na prensa, como os helicópteros antiincendios que comprou o Estado español ou o Estado ruso a nosa e que están parados en plena vaga de incendio por o boicote europeo rusos mentras compramos armas a Israel. Non pasa nada decir que os helicópteros rusos son os máis eficaces con a loita contra o lume de Europa, mas xa que estamos chegando ao final do concerto non queremos quedarnos con estes datos tristes que son reales e que todo os podedes ver se simplemente buscades un pouco pola rede. Queremos quedar ca esperanza, esperanza que vimos en cada lugar no que como radio viaxamos, a miradas da xente, a ilusión de tomar o control do territorio de volta, a ilusión de volver, de seguir habitando, non van a poder con eles, con elas. Ese foi o mensaxe que como radio recibimos estes días, non van poder con nós. E ora sí que estamos chegando ao final neste programinha E xa a nivel persoal, despois de dúas semanas únicas e íntegramente dedicadas a estes humildes programas de radio comunitaria no que participamos moitas, o mensaxe que me quedo é a mirada de cada unha das persoas as que conversamos. Non entrevistamos a ninguén, conversamos ca xente, cada unha das historias. O último día xa de recollida paramos na aldea de Covas, en Quiroga, que foi a última en arder o incendio que veu de Quiroga, perdón, de Pobra de Brollón cara a Quiroga, foi o último antes das chuvias, decir que foron un dos mellores aliados as chuvias. E cando visitábamos esa aldea xa de despedida do equipo da radio e xuntarnos con outras amigas que ali habitan, eu quero despedir ca, ca mirada, ca sonrisa, ca que nos recibiu Pilar de Covas despois de estar dous días loitando contra a lume na súa casa, de salvar a súa casa, non o que nos expresou era a emoción de que a vida sigue, de que van a tomar o control dos, o control dos montes de Quiroga. Foi unha mirada e unha sonrisa ca que eu quero despedir este programa a da nosa compañera e amiga Pili, que é a mesma mirada e sonrisa de todo o mundo este, que compartimos este traballo man común. Hai esperanza, a vida sigue, simplemente non van a poder con nós, non nos van a quitar do rural nunca. que non nos veñan con campañas de concienciación de que todas temos que cuidar o monte, porque a verdade é que a maioría da xente xa o coida e o quere. Son eles os políticos e os capitalistas que ven a árbore como negocio e que como conta o dito impídelles ver o bosque, que non nos tratan como parvas, comprovezándose uns a outros dependendo se gobernan ou están na posición. E sin nada máis, mil grazas ás 20 e pico persoas que participaron por aquí. Xa non me dá a cabeza despois de máis de 5 horas nesta mesa para alas. Sabedes que desodes, mil gracias. Da gusto facer radio con xente como vos. Despedimos este segundo programa dos Lumes cun dos mellores grupos pa min do país e con unha canción que reflexa o que temos que facer, erguernos, loitar e defender o territorio. Senreira.